prvej línii. Pekný dobrý večer, milí poslucháči Slobodného vysielača. Je e, dátum 13. piatok 13. 3. 2026. E, Máme tu reláciu v prvej línii. Pôvodne mala byť relácia s Harabinom nielen o práve, ale doktor Harabin sa ospravedlnil, pretože musel odcestovať e, na zahraničnú cestu do Srbska, tak e, v útorok nám prislúbil, že namiesto toho bude s nami v útorok. Od mikrofónu vás pozdravuje a pekný večer želá Michal Albert a máme tu hostia, ktorý prišiel tak úplne nečakane, ešte pred pár hodinami nevedel, že bude hosťom, ale schop, chopil sa toho a budeme dnes tak viac menej improvizovať, ale budeme hovoriť aj o takých veciach, ktoré sa aj jeho týkajú, aj sa týkajú toho, čo e, chcel aj dnes eh, svojou účasťou niečo demonstrovať, aj o tom budeme rozprávať. Takže ja som veľmi rád, že môžem privítať doktora Petra Liptáka. Dobrý večer. Dobrý večer, takže pozdravujem všetkých. V tento piatok 13. tak e, je to taký šťastný deň. <laughs> Ale nie ste poverčiví. No som poverčivý, že to je, to je vlastne ten, ten znak toho šťastia, hej? Takže e, vlastne šťastie závisí od nás. E, ľudia musia byť aktívni, musia prejaviť svoju energiu, svoju vôľu, musia ovládať e, vlastne situáciu, v ktorej sa nachádzajú. Čiže šťastie praje tým pripraveným a tým proste ľuďom, ktorí sa chopia príležitosti aj v piatok 13. A preto som tu. No viete, len tá doba je taká, že sa to presne podobá na dnešnú reláciu, že síce šťastie praje pripraveným a mali by byť ľudia pripravení, ale žiaľ musia často tí ľudia improvizovať, lebo veľa vecí nevychádza tak, ako by chcelo a o tom sa budeme aj rozprávať, že aj tá medzinárodná situácia aj tá situácia stále ešte medziľudská, lebo potom covide to ešte stále neopadlo a stále sú tie nezmieriteľné tábory, ktorý, ktoré proti sebe bojujú. Ale milí poslucháči, ešte e, dôležitá, dôležitý odkaz pre vás, ktorý nás počúvate naživo 13.3. 20.30. Svoje otázky, pripomienky, postrehy na doktora Petra Liptáka môžete posielať na známu adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk prípadne využijete e, zelené tlačidlo otázka do štúdia, e, ktorá, ktoré je teda to tlačidlo na stránke slobodnyvysielac.sk a môžete aj telefonovať a už prakticky aj hneď môžete telefonovať na číslo 0951 485 385 Začneme asi tým, že predtým sme mali pozvanú náhradu, e, ešte keď ste sa vy toho chopili, pána Marčoka, ktorý teda mal hovoriť o tom proteste dnešnom, ktorý mal byť. Malo sa ísť do toho župného námestia v Bratislave smerom až na americkú ambasádu a malo sa demonstrovať zamier. V zásade proti tomu, proti tej intervencii voči Iránu a všetkého, čo s tým súvisí. Vy ste sa tiež tam chystali, alebo aj ste tam boli? Nie, tak ja určite, ja som e, sa toho zúčastnil, ja som to aj ako keby spolu organizoval v tom zmysle, že e, som pripravil nejaké, nejaké grafické vizuály, ako ja, ako lekár, <laughs> e, tak som pripravil aj proste nejaké také grafi grafické plagáty a ja si myslím, že Mm, táto problematika vojny, mieru alebo problematika, že niekto napadne nejaký iný štát a, a zabíja tam proste, dá sa povedať, že zákerne napadne a zabíja tam ľudí. E, vieme, že tam to tak rezonovalo, že tam bolo e, zabitých e, rak, raketami Tomahawk hneď na začiatku. Myslím, že to bolo nejako 170 dievčatiek v iránskej škole Eh, no tak eh, neviem, že ako by, eh, a to sa môže stať v každom štáte, lebo tento agresívny štát má ako keby takú predstavu, zrejme, že mu patrí na svete všetko, že čo si zachce, tak to chce dostať. To znamená, teraz vlastne Irán, čo je vlastne, dá sa povedať, aj na slovenské pomery, to je obrovský, obrovský štát s veľkým počtom ľudí. Je to tak veľké ako Nemecko, Španielsko, Francúzsko, e, akože a Taliansko, akože ako keď to sčítame plochou územia a žije tam e, okolo 100 miliónov e, obyvateľov, e, tak jednoducho tento štát mm, z nenazdajky zákerne napadol Izrael v, v, a Spojené štáty americké. Čiže e, je to niečo proste bezprecedentné. E, ja by som to prirovnal, e, že, že ten Trump a ten Netanyahu, keď by sme hľadali nejaké prirovnanie k nejakým politikom, no tak e, správajú sa ako keby boli, boli Hitlerovia dneška. Hej, možno by som povedal, že že ešte horšie možno. Hej? Lebo dneska si hovoríme, že sme civilizo civilizovaní ľudia, že proste nejakým spôsobom e, je tu nejaká kultúra v tej spoločnosti a tu sa zrazu objaví takéto niečo, že niekto proste napadne druhý štát a zabíja tam deti, e, zabíja tam e, proste plošne bombarduje e, veľké civilné mesto, kde proste tí ľudia e, jednoducho zomierajú. Takže, takže ako, samozrejme, že ja si myslím, že ja, každý, každý človek by mal na to tak rezonovať, ako aj ja rezonujem na túto situáciu a dotýka sa ma to veľmi, že, že také niečo môže existovať, že jednoducho sa zabíja dneska e, vo svete a že štáty, ktoré sa prezentujú, že sú ako keby najrozvinutejšie a nejakým spôsobom e, by chceli zohrávať e, vo svete tú vedúcu úlohu, e, že používajú takéto, takéto barbarské metódy voči iným ľuďom na, na Zeme Guli. Dnes som počul taký zaujímavý príklad, to nie, nejaký taký influencer opisoval a on to vymyslel v takom duchu, že opísal to tak polopatisticky, aby to tí ľudia rozumeli. A on opísal takú situáciu, že on býva v nejakom činžiaku, má zbraň, ale cíti sa ohrozený nejakým iným susedom, možno z vedľajšieho vchodu, ktorý nevie, či má zbraň, ale cíti sa ohrozený ním a dohodne sa s nejakým kamarátom, ktorý býva o 6 ulic ďalej, že poď so mnou napadnúť tohto môjho suseda, prepadnúť, zabiť a pre istotu zabiť aj celú jeho rodinu, že toto mu veľmi pripomína tú situáciu, čo sa stala teraz. Mhm. Oni síce tvrdia, Američania, respektíve Izraelci, že oni sa preventívne bránia proti možnej, možnej nejakej agresii v budúcnosti, ale je to také zvláštne. Hej, tak ja si myslím, že to není vôbec zvláštne, eh, lebo, lebo vlastne tu ide eh, v podstate je to zasa len eh, vojna ako keby o zdroje energii, o zdroje surovín. To znamená, že není to také, vôbec to nie zvláštne. Jednoducho Američania si myslia, že Irán leží na ich ložiskách ropy a na ich ložiskách plynu E, to je taká tá, by som povedal, tá, ten americký blúd, hej, e, všeobecne známy, však aj vo Venezuele. E, Američania si myslia, že vlastne Venezuela e, leží na ich nálezisku ropy, tak e, jednoducho e, E, tu vidíme ten, e, ako lekár to vidím, že to je až taký ten chorobný rozmer, že Američania si myslia, že si môžu zobrať na Zemeguli, e, čo sa im ako keby zapáči, respektíve zobrať pod svoje krídla surovinové zdroje, Um, energetické zdroje a jednoducho využívať to pre svoj štát, pre rozvoj svojho štátu a iné štáty ako keby využívať len ako zdroj nejakého otrockého obyvateľstva, ktoré im má slúžiť. Čiže ja to takto vnímam, hej? lebo uh, ako aby som si ja, aby som si ja myslel, že, uh, že Spojené štáty alebo Izrael, ktoré, ktorý, ktoré tieto štáty majú uh, tajné služby, E, ktoré určite vedia o tom, aký špendlík sa kde pohne, <laughs> či v Iráne, alebo kdekoľvek inde na svete, e, no tak, aby oni nás tu baláchali, že oni si mysleli, že Irán ich napadne a tak ďalej. E, je predsa známe, že práve ten ajatolách, ktorého oni zavraždili aj s celou jeho rodinou, E, tými raketami, tými útokmi na začiatku, že to bol človek, ktorý práve e, presazoval rokovania. Hej, to bol človek, ktorý presadzoval rokovania a on sa chcel dorokovať ako keby mierovou cestou chcel túto situáciu e, riešiť a práve tým, že ho Američania a Izraelci zavraždili, tak sa vlastne uvoľnila cesta, dá sa povedať, takým E, takým radikálnejším e, vodcom. To znamená, no toto určite museli vedieť tí Američania aj tí Izraelci, čiže dá sa povedať, že o čo tam vlastne išlo? Išlo tam ako keby nie o to vyriešiť tú situáciu e, ako k, k prospechu, dá sa povedať, e, tých ľudí, čo tam žijú, alebo aj k prospechu Američanov, lebo ani Američania nechcú vojnu. No išlo skôr o to vyvolať vojnu. Hej, že odstraníme toho, kto chce rokovať o miery, kto chce dodržať proste nejaké, lebo však rokovali o tom, že tento, tento ajatolách súhlasil s tým, že Irán nebude vyrábať e, jadrovú zbraň, hej, a chcel presadzovať len právo Iránu na mierové využitie e, vlastne jadra. No a takže E, mne to tak vychádza, že jednoducho Američania a Izrael e, chceli rozputať vojnu a stále ju chcú rozputať a zrejme chcú rozputať tretiu svetovú vojnu. Takže, takže a úplne to chcú, ako keby e, nes, nes, neskrývajú to vôbec. Hej? Robia všetko preto, aby to urobili. Takže v tejto situácii sa teraz nachádzame, lebo tá tretia svetová vojna tá ohrozuje každého človeka, ktorý žije na našej planete. No, takže Mm, e, takže mm, samozrejme, že teraz e, očakávam aj, že sa niekto ozve, že e, bude brániť, hej, Spojené štáty bude brániť, že Izrael, že oni majú právo a tak ďalej. No nemajú právo, hej, lebo <laughs> aké právo môžu mať e, voči Iránu, ktorý tam žije 3000 rokov. E, Amerika e, sa rozvíja nejakých 250 rokov a Izrael iba od roku 48. Tak ako si môže niekto myslieť, že tisíce kilometrov vzdialené Spojená Amerika má právo napadnúť Irán a že nejaký štát, ktorý má 7 miliónov obyvateľov a je tam od e, vlastne roku 48 nejakým spôsobom umelo vytvorený, že ten má právo takisto ako si myslieť, že, že naši obyvateľia musia byť chránení a, tí, a, a tých ostatných my pozabíjame, lebo oni nás vraj ohrozujú a ešte na dôvažok im zobereme ich zem a zobereme im ich e, proste e, suroviny, zaber, zabereme proste tieto štáty. Ej, to je klasická e, dobyvačná, by som povedal, politika, e, ktorá nemá ako nič spoločné s nejakým e, ľudským rozmerom, by som povedal. Eh, so žiadnym ľudským právom. Eh, takže eh, takto sa na to dívam. Ešte by som tu doplnil, že Spojené štáty a aj Izrael, oni sa tvária ako, že oni sú demokratické štáty. No demokracia je také zriadenie, kde sa dodržiavajú také tie základné demokratické hodnoty. Hej? A to je vlastne, že ľudská dôstojnosť, rovnosť, sloboda, ľudské práva a, a vlastne platí tam zákonnosť. To znamená, zákony sa dodržiavajú. To je demokracia. Hej? Tak keď by boli tieto režimy demokratické, tak nikdy nemôžu napadnúť e, Irán. Hej? Lebo jednoducho demokracia to nepripúšťa. Lebo demokracia nehovorí o tom, že, že e, Izrael a Spojené štáty majú nejaké nadpráva, že môžu zabíjať druhých pre svoje záujmy. Demokracia hovorí o tom, že ľudia sú si rovní. Hej? Že te musia sa rešpektovať záujmy aj Iránu hej? a iránskych ľudí a vôbec vôbec e, všetkých tých arabských štátov, ktoré sa tam nachádzajú, lebo, e, lebo už tam horí aj Libanon, hej, je tam tá Gaza, kde dochádza ku genocíde, čiže no, tieto štáty, ako je Izrael a Spojené štáty, to nie sú e, skutočne, absolútne, nemajú s demokraciou nič spoločné. Hej, sú to normálne, ja by som sa nemal povedať, že to sú teroristické štáty, lebo, lebo, lebo však to je absolútne, e, vidíme, že porušili všetky zákony a porušili e, všetky, by som povedal, zákony ako tie právne, správneho hľadiska, ale aj všetky tie, tie božie, morálne a neviem aké zákony, lebo jednoducho zákerným spôsobom e, vraždia e, občanov v iných štátoch a len preto, aby z toho mali oni v prospech. Hej? To znamená klasická dobyvačná vojna. nič iné to nie je. No a dnes ste vlastne aj vy chceli aj toto demonstrovať vlastne pred tou americkou ambasádou. Mali ste asi takú predstavu, že stretnete sa tam, na tom župnom námestí, tam ano. sa možno niečo povie, potom sa prejde a potom sa ano. niečo povie pri mhm. americkej mm ambasáde? Určite, tak, takto sme to mali naplánované. No e, ono vlastne tento protest, e, my tu na Slovensku zrejme trpíme trošku tým, že naši ľudia sú takí nejakí ako, ako nevnímajú ako keby tak e, tak ja som to teraz takto predostrel, ako to ja vnímam, no tí naši ľudia to takto ako keby e, úplne asi nevnímajú. Podľa lebo čoho to? Vlastne problém bol v tom, že, že prišlo teda málo ľudí, hej? Tak e, prišlo málo ľudí, ale zasa... Koľko? E, bolo tam možno tak 30-40 ľudí, Ehm, a tak sme si povedali, že že zatiaľ ten potenciál toho, že chceme urobiť takýto protest, ako, ako nevystrelíme, nevybijeme to, ale urobili sme si tam také pracovné zhromaždenie, ako keby taký prípravný aktív. Rozdiskutovali sme trošku tú problematiku ohľadom týchto vecí, čo aj teraz tu o tom hovoríme. No a vlastne sme sa dohodli, že že vo väčšej, väčšej zostave, väčšej sile, možno, že bola chyba, že aj bolo na to málo času, že, že vlastne sa to tak zo dňa na deň ako keby spustilo a, a možno, že to ani není chyba, že tí naši ľudia nie sú uh, proste natoľko citliví, že by vedeli, že naozaj je treba protestovať, lebo sa to môže dotknúť aj Slovenska, aj našich rodín, že keď si človek predstaví, že pošlem deti do školy a potom sa dozviem, že, že sú mŕtve, hej, že celú školu vybombardovali, hej, že si to predstavíme, že ako, e, ako sa toto mohlo stať a treba povedať, že Američania to vybombardovali cieľene tú školu, pretože to bombardovali takým klasickým štýlom, že vybombardovali to tomahawkami, počkali 40 minút, kým tam nabehnú nejakí záchranári, alebo kým sa tie deti, ktoré možno prežili, niekde ešte zhromaždia a udreli druhý raz. Čiže by som povedal, klasická, neviem, či technika Hitlera, hej, alebo čo by sa k tomu dalo povedať, zabiť čo najviac detí a zabiť čo najviac ich rodičov, zabiť čo najviac, ja neviem, školníkov a učiteľov. Hej, to je proste pre mňa, to je niečo mm, nonsens, absolútne. Takže a to bola len jedna epizóda tohto napadnutia. Hej, napríklad aj tá epizóda, keď si zobereme, že zabili toho ajatoláha Chamenej. Chamenej, Chamenei, Chameneiho, tak eh, jeho zabili akože s celou jeho rodinou. Hej, tam asi 40 ďalších členov jeho rodiny a, a boli tam takisto zabité e, malé deti. Hej, čiže, čiže to je čo za, ako, že keby už sme aj uz, si mysleli, že to je nejaký zločinec alebo čo, tak akože ho hlava nehlava zabijem aj s deťmi a so ženami a so všetkým ho ako vymažem z povrchu zemského, však predsa zákonnosť to nepripúšťa, hej? To už radšej ho mohli Každý... uniesť ako Madura. Hej, a naviac to bol človek, ktorý držal vlastne ten mier e, a tú dohodu, snažil sa však ešte to bolo zákerné aj v tom, že došlo k tomu útoku počas rokovaní. Hej, počas rokovaní, kedy bolo, bolo aj zo strany Iránu, aj zo strany Spojených štátov prezentované, že spejú k dohode. Hej? Čiže, čiže vidíme, že, že Spojené štáty ako taká veľmoc, eh, oni predstierajú, že s niekým rokujú <laughs> Hej, oni nie, že ako seriózne vyjednávajú a tí ľudia, čo sa zúčastňujú tých rokovaní, no to sú ľudia nedôveryhodní. Čiže ja si osobne myslím, že teraz e, tí partnery Spojených štátov, ako je Čína, Rusko a, a všetci ostatní, aj nakoniec ten Irán, e, no, no kto by jednal s niekým, e, kto takýmto spôsobom porušuje ako keby takéto zá, základnú etiku e, rokovania. Hej? Tak keď rokujem o miery, tak nemôžem e, to zneužiť a e, zabiť vlastne ešte toho, kto garantuje vlastne úspešnosť tých, tých rokovaní zo strany Iránu. Takže, takže ja si myslím, že Spojené štáty sa vyslovene demaskovali, aj Izrael sa demaskoval ako taký nejaký, buď, buď e, to sú vyslovene zločinci, ktorí takýmto spôsobom ťahajú figurky na svetovej šachovnici a chcú sa zmocniť majetku iných štátov. No alebo možno, že to sú aj iba jednoducho psychicky nejaký proste hm, No, pacienti by som povedal, ťažkí pacienti, ktorí, eh, ktorí nejakí psychopati, ktorí nemajú nejaké ľudské cítenie a robia takéto veci, však nakoniec okolo pána prezidenta Trumpa, hej, teraz je tam tá aféra s tými Epsteinovými spismi, no tak keď je pedofil a, a <laughs> sexuálne zneužíval malé dievčatka, a však v tých spisoch e, naozaj e, sú veci zverejňované, ktoré, ktoré ako nemôže sa toho dopustiť normálny, cítiaci človek, no tak, tak jednoducho tí Američania majú smolu na tých politikov alebo na ten politický systém, ktorý im tam vládne, lebo e, sústreďuje sa viac na, na vojny a na dobývanie cudzích území a cudzích štátov a cudzích zdrojov a samotné Spojené štáty e, e, trpia aj tí ľudia, čo tam žijú. Však ten sociálny program, je tam strašne veľa bezdomovcov, je tam strašne veľa chudobných ľudí, ktorí, ktorí akože aj hľadujú dá sa povedať. Uh, deti sú choré, nemajú tam zra zdravotné poistenie a tak ďalej. Čiže uh, tá situácia, oni ten, to vedenie toho, toho štátu e, v Amerike je zamerané aj proti vlastným obyvateľom. Hej, a nakoniec sme to videli aj v tej Minnesote, kde, kde vlastne boli tie veľké protesty z hľadiska toho, že tam federálne vojska Eh, akože robili nejaké čistky proti eh, migrantom, ktorí, ktorí tam eh, už dlhú dobu boli udomácnení. Ej, a zasa vidíme aj to, že, že Um, že kto vlastne spôsobuje to, že vzniká vo svete tá migrácia. Hej, no tak práve tie vojny, ktoré vedú Spojené štáty po celom svete, vlastne ničia ľuďom domovy, e, ničia im ich štáty, e, šíri sa potom v tých štátoch hlad, tí ľudia sa snažia niekde zachrániť, tak utekajú, utekajú, utekajú do Spojených štátov, no Spojené štáty by mali mať povinnosť týchto ľudí živiť. Hej, nemali by e, takýmto spôsobom, hej, alebo by som povedal, nie tí obyčajní ľudia Spojených štátov, tí miliardári, ktorí vlastne tieto vojny zapalujú a majú miliardy, ale chceli by mať ešte, ešte viac. Takže zasa je to len o tých najbohatších ľuďoch, ktorí takýmto spôsobom uh, deformujú vlastne morálku a deformujú si vnímanie zákonov a tvária sa, že im patrí všetko a že si môžu dovoliť čokoľvek, vrátane zabíjania ľudí kdekoľvek na svete. Neviem, či ste videli taký dokument na YouTube, e, ktorý sa volá Chudoba v USA alebo Chudoba v Amerike. Jedno z toho dvoch. Videl som niekoľko takých, ne, konkrétny dokument neviem, ale videl som ako tam, e, že tam je vlastne veľk, veľmi veľká vrstva krabicových ľudí. To sú chudáci, ktorí majú len krabicu. A to sú ešte tí bohatší, by som povedal. Potom je tam strašne veľa aj v Hollywoode a v tých najbohatších oblastiach. Narkomanov. Narkomanov, to sú chudáci, ktorí len stoja alebo ležia na ulici a čakajú na smrť. Tam je Čiže, ten metanfetamín, či čo to tam je? E, áno, je tam to a potom e, je tam eh, veľký problém je, je ten fentanyl, hej. Uh-huh. Fentanyl, to je vlastne aj liek, ktorý, ktorý sa používa všade vo svete na liečbu bolesti ale e, v Spojených štátoch to jednoducho nejakým spôsobom e, sa stal e, ako vedúci E, taký droga, ktorá je zneužívaná a mm, veľa ľudí na to zomre. Predávkovanie. Hej. E, neviem, či každoročne 100 tisíc Američanov nezomrie, e, zomrie teda na, na, na túto drogu. Takže, mm, no tak keď vo vašom štáte zomrie 100 tisíc ľudí na predávkovanie drogov a vidíte, že tí ľudia sú na ulici a chudáci a v, žijú v krabiciach, deti nemajú zdravotnú starostlivosť, tak už to je čo za štát? Hej? Takže ako, ak tu niekto by e, si myslel, že máme hovoriť, že to je štát pre ľudí, pre obyvateľov, že to je tá demokracia, no tak nesplňajú žiadne <laughs> kritéria, ani tie základné demokratické hodnoty. Je to len štát o tom bohatstve a o tom, že bohatý človek si môže dovoliť na úkor e, toho chudobného ho zdierať a čokoľvek v podstate. Čiže je to taký asociálny štát. Dokonca tam tento dokument, ktorý spomínam a aj poslucháčom odporúčam vypočuť si, kým to nevymažú z toho internetu, že pracujúci ľudia, ktorí pracujú niekde, neviem, na rôznych pozíciách, ale jednoducho musia spávať v aute, pretože si nevedia dovoliť iné bývanie, takže spia v aute, chodia napríklad e, do pizzerii na obed, ale tak, že sa dohodnú, že tie pice, ktoré sú už dlho v tej výlohe vystavené, tak tie im ako darujú, tie môžu zjesť a prihlásia sa do fitka, ale nie preto, že by chceli športovať a udržiavať si akože zdravie, ale len kvôli tomu, aby sa mohli osprchovať. Áno. Takže toto Áno, je... tak, a takto tam, e, takto chudácky tam tí ľudia proste prežívajú a de facto oni nemajú žiadnu budúcnosť. Hej, čiže je to obrovský dopad na psychiku, e, depresie a tak ďalej. Takže e, to je takýto systém, kde, e, kde vlastne to sú systémy, kde narastajú rozdiely medzi ľuďmi vlastne majetku, hej, čiže kde proste je stále ušia vrstva e, extrémne bohatých ľudí a obrovsky sa rozširuje vrstva e, chudákov, ktorí nemajú nič hej, a žijú takýmto spôsobom. E, vlastne v Amerike už zaniká aj stredná, stredná trieda, lebo tí bohači už to všetko vlastne hrabú aj od tej strednej triedy, to znamená, No a tento systém takto ide ďalej, to znamená, on je vyslovene postavený proti vlastným ľuďom No ale my sa k nemu približujeme. No a my vlastne ideme po, po tejto ceste, hej? Takže e, treba určite, e, okrem toho, že, že treba sa teraz postaviť proti e, Spojeným štátom, proti Izraelu, proti ich vojnám, e, proti ich za, zákerným e, proste činnostiam vojenským, kde zabíjajú ľudí a tu vidíme hlavne to, že oni sa vyslovene zameriavajú na zabíjanie ako keby civilných osôb, to znamená deti, ženy a rôzne proste bytovky, bielým fosforom bombardujú proste e, sídliska a tak ďalej. E, čiže to, to, sú, to sú vojnové zločiny, čoho sa oni dopúšťajú a ťažia vlastne z toho, že není žiadny tribunál, E, ktorý by to odsúdil, ktorý by zobral k zodpovednosti prezidentov Spojených štátov, tak ťažia z toho, že majú tú vojenskú silu. To znamená, že e, úplne na drzovku sa dopúšťajú tých zločinov a jednoducho e, dnes ale vo svete už samozrejme, že tie sily, tá reakcia na takéto uh, bandické správanie sa niektorých štátov je veľká reakcia a dochádza k integrácii e, ostatných štátov a e, uvidíme, že ako tá situácia pôjde ďalej, ale vidíme dneska, že narastá sila, e, vidíme to aj na tom súčasnom konflikte. Hej, že ono to tak, e, keď sa na to tak ja pozerám, tak e, ono to tak vyzerá, že ten Irán má historickú úlohu, Eh, že on, on teda, <laughs> alebo za tejto éry, aj my máme vlastne ako keby také nejaké možno šťastie, možno šťastie v úvodzovkách, že žijeme v tej dobe, kedy sa možno už vyrieši tento problém a jednoducho tie Spojené štáty a, a taký, také, taký, také, také, dá sa povedať, eh, tie, tie ich ďalšie odnože, ako je Izrael, že jednoducho štáty ako Rusko, Čína, India, Pakistan, e, Irán budú, budú silnejší a dokážu e, nejakým spôsobom e, tieto, tento monopolárny svet, kde tá hegemónia Spojených štátov je ako vedúcou silou a je, je, je to vlastne ten, e, vyjadrenie e, ich hegemónie, to je vlastne to nespravodlivé usporiadanie sveta, že oni sú takí korisníci, ktorí zhrabu, zhrabúvajú z celého sveta vlastne zisky. No, ľuďom sa to už teda nepáči celosvetovo. Vznikol BRICS, hej, a jednoducho už dneska ten svet vyzerá, že bude multipolárny a dneska žijeme v dobe, kedy ako keby už e, sila Spojených štátov zaniká, No a sme asi svedkami toho, že e, vlastne zdochýňajú si kôň <laughs> najviac kope. No a ide teraz asi o to, aby, aby to narobilo čo najmenej škôd, aby sa predsa len tá tretia svetová vojna udržala v nejakých rámcoch, aby to neviedlo k zničeniu zeme a zničeniu zániku ľudstva. Takže toto nám teraz hrozí. Tá situácia je naozaj teraz e, takáto vážna. Chcel by som sa teraz zastať aj ľudí, e, pretože Áno, vy ste tam spomínali, že niektorí ako keby nemali záujem alebo nemali tú citlivosť na to, že takéto veci sa dejú. Ja len to chcem povedať, že možno to bolo jednak akože na poslednú chvíľu zorganizované, že sa to nestihlo dostať ľuďom, ale ak sa aj stihlo, tak neviem, či to bolo taký, taký dobrý čas, lebo predsa len piatok, večer, Tí bratislavčania, oni o to nemajú záujem, oni sú skôr za to, oni sú viac menej skôr takí slnečkári, ale ak chcel niekto z väčšej diaľky pricestovať zo stredného Slovenska, z východného, tak je to taký, neviem, či celkom dobrý čas piatok večer o 17. No, lebo... tak e, áno, je to otázka, e, je to otázka taká, že, e, že ktorý čas je potom vlastne vhodný, hej, lebo cez, sobota cez na obed. sobota na obed. <laughs> Hej, tak on, aby môž, stihli prísť, tak aby možno, sa stihli aj vrátiť. si dáme e, poradiť, ale ako vlastne my sme sa tak e, skoordinovali, bola to taká rada, vlastne to, toto stretnutie a sme sa dohodli, že že ten e, protest bude v krátkej dobe a dohodli sme sa, že bude e, na budúci týždeň vo štvrtok, čiže vo štvrtok o 5. Takže namiesto dnešného dňa bude... Namiesto dnešného dňa sa to presunulo na štvrtok e, na piatu. S tým práve, že chceme nehať čas, aby ľudia sa nejakým spôsobom zmobilizovali, aby sa proste zorganizovali a aby prišli. Ináč bolo to zaujímavé, že na tomto našom stretnutí už bola tam pani z Prievidze, hej, aj so synmi, hej, bola ta, bol, boli tam ľudia e, zo Zvolena, hej, e, z Kováčovej, čiže e, boli tam ľudia aj ako keby z ďaleka a naozaj tí bratislavčania e, mohli sa zúčastniť a jednoducho Bratislava e, túto problematiku e, E, nevníma podľa mňa tak z takého senzitívneho ľudského pohľadu, že niekto tu rozputal vojnu, a ktorá ohrozuje nás všetkých e, a treba tomu zabrániť, aby, aby to proste sa rozšírilo, aby to malo nejaký dopad e, aj na Slovensko, no tak tá Bratislava je taká ako keby e, spiaca, hej? taká spiaca, že si myslia tí ľudia, že niektorí si dokonca myslia, že to je fakt spravodlivá vojna e, Izraela a spravodlivá vojna e, akože Spojených štátov. Hej? Tak máme tu rôznych ľudí, e, neviem s čím to súvisí, že ľudia nemajú v sebe taký, taký cit e, pre e, tie ľudské záležitosti e, a pre tú demokraciu, hej, že som povedal, tie základné demokratické hodnoty, to je taký kompas, hej, že keď než sa deje čokoľvek, tak to nechám prejsť cez tie základné demokratické hodnoty, čo je teda tá ľudská dôstojnosť, rovnosť, sloboda, hej, e, zákonnosť, ľudské práva. Hej. Toto musí byť pre každého rovnako e, akože e, pomeriavané. Hej. To není možné, že ja budem sa tváriť, že som veľký demokrat, hej, ale ja mám väčšie práva, ja mám, e, e, väčší, mám právo na väčší majetok, ja mám právo zobrať druhému majetok, ja mám právo zobrať mu život, mám právo zobrať život jeho deťom. Hej? No to aké, že mám také právo? To som aký potom demokrat? Hej? Čiže e, je to také vlastne táto demokracia nám tu v Bratislave asi chýba. Hej, ja by som tak povedal, že to je deficit demokracie. A veľa dvojakého metra. No dvojaký meter to je vlastne pod, popieranie demokracie, lebo demokracia tam má rovnosť. E? To je lebo nám sa rovnako hodnota. tiež nepáči aj, aj to, že Rusi útočia, aj keď dá sa polemizovať, že aké majú dôvody, ale tiež nie je dobré, že útočia, že je vojna, nie, najideálnejšie by bolo, akože keby nebola môj, vojna. Viete, to je zase iná problematika, ja sa na to dívam tak, že Rusi neútočia, Rusi oslobodzujú. Pretože keď si zoberieme tie začiatky, ako to bolo, ako sa to rozvinulo, No, Rusi nás vlastne zachránili, veď vybombardovali tam tie, tie, e, e, tie laboratória mikrobiologické, ktoré tam presťahovali Američania. Hej, však ja som e, pôvodne vojenský lekár, čiže mám za sebou aj, aj zbranie hromadného ničenia v štúdiu, e, mik, e, proste biologické zbranie a tak ďalej, však to e, biologické zbranie môžu vyhobiť celú zem hej, že to, čo tu teraz nacvičovali akože s pandémiou, no keby to bola naozaj e, ostra, ostré použitie nejakej, nejakej bi biologickej zbrane, kde by bola vysoká smrtnosť e, toho pôvodcu, tak, e, tak vôbec by to takto neskončilo, ako to skončilo, hej, že, ale bolo, skončilo by to tak, že by sme tu mali napríklad pri more bola, bola 60% umrtnosť pri more, Hej, tak keby tu bol nejaký rozšírený niečo také podobné ako mor, no tak dve tretiny ľudstva je už mŕtvych. Hej, a toto oni môžu urobiť. Hej, a vlastne to pripravovali v tých eh, biologických laboratóriách na Ukrajine. Čiže ak Putin na začiatku vybombardoval tie biologické laboratória, tak dá sa povedať, že nás zachránil pred smrťou. Hej, tak to by sme si mali povedať. Eh, samozrejme, že ten konflikt začal v 2014 roku a začal práve tým, že že akože západné sily pomohli e, dostať sa k moci na Ukrajine e, nacistom, banderovcom. Hej? A vlastne to bezprostredné pokračovanie bolo také, že tam e, vlastne vznikla občianská vojna a tí banderovci zabíjali vlastných občanov, že Ukrajinci zabíjali Ukrajincov. Hej? A to bol vlastne, vlastne tí zo západu, tí nacisti zabíjali tých v Dombase a v Luhansku. Hej? A vraždili ich takým istým spôsobom, ako keď vraždili Poliaco, Poliakov na Volíni. Hej? Ja som videl tie reporty, ktoré mal e, úrad e, Najvyššieho komisára pre utečencov, pretože som vtedy e, podával trestné oznámenie na, na tedajšiu prezidentku pani Čaputovú e, za podporu tohto, tohto fašistického, nacistického ukrajinského režimu. E, a vlastne som si naštudoval tie materiály, ktoré boli oficiálne. Obse malo rozsiahlu správu o vraždení nacistami ktorí vraždili Ukrajincov e, vlastne a takisto aj ten úrad pre najvyššieho komisára mal rozsiahlu správu a plus bolo tam množstvo videí, francúzska televízia, talianská televízia sa tam pohybovali reportéri z týchto Američania sa tam pohybovali a je, no to doteraz je obrovské množstvo tých materiálov. Čiže ja by som vôbec nehovoril o tom, že, že čo Putin a že čo vojna, až neporovnával by som v žiadnom prípade to, čo sa deje teraz, e, teraz e, v Iráne, e, ktorý bol napadnutý zákerným spôsobom Izraelom a Spojenými štátmi. E, tu vidíme aj v tom veľkom rozdiele, ako sa vedú tie bojové operácie. Hej, že Rusko napadá tie vojenské e, ciele a tie infraštruktúrne ciele, kdežto títo bombardujú plošne husto osídlené e, proste sídliska v Teheráne a tak ďalej. Čiže e, zabili deti, e, vyslovene sa v tom vyhrali, aby tam zabili tie deti a ich rodičov a ešte nejakých neviem, učiteľov. E, to sú vojnové zločiny, hej? Takže, mm, takže to je môj názor a mám to vydokladované, lebo jednoducho túto problematiku e, vojny e, ako, ako zlyhania ľudskej spoločnosti, ako dá sa povedať, že to je aj medicínska záležitosť, lebo uh, lebo to by mali byť akože ľudia, tí, čo to, tie vojny rozputávajú, hej? A teda je to zrejme, nemô, nemôžu to byť normálni, normálni ľudia, ktorí sú zdraví psychicky, lebo ktorý psychicky zdravý človek môže zabíjať deti a bombardovať e, meské štvrte bielým fosforom. Dáme si o chvíľu prestávku, ale ešte pred ňou skúsme teda presne tak zhrnúť, kedy bude ten protest, teda 19. marca vo štvrtok od... 19. marca e, zasa od tej 5. Od 17. Takže hodiny. Ono, ono to vlastne má byť taký krátky protest, čiže my si nemusíme na to veľa času. E, hej, e, bude, to, bude to vlastne, teraz to bude vyslovene taký pochod, ktorý by, teraz sa budeme stretávať už na Hviezdoslavovom námestí, E, pri soche Hviezdoslava, Čiže tam by mal byť začiatok, čiže tam bude nejaký úvod, hej, e, nejaký, nejaký, niečo sa predniesie, nejaké reči a potom akože sa presunieme k americkej ambasáde, de facto budeme pochodovať ako keby okolo americkej ambasády, lebo vlastne Viezosové námestie, to je vlastne, ano. E, um, tam je umiestnená. Hej, a tu treba povedať, že to je náš obrovský e, symbol, že je to tamto Viezoslavovo námestie, lebo Viezoslav bol prvý básnik, ktorý, ktorý akože veľmi ostro a veľmi silno protestoval proti vojne. Hej, to on je vlastne autorom tých krvavých sonetov a to je dielo, ktoré, ktoré bolo úplne prvé v svetovej literatúre a je aj považované za dielo svetovej literatúry. To je veľmi vážené dielo, e, preložili ho aj do anglického jazyka. Hej. My sme mávali také protesty už aj predtým a ja som vlastne to preložené dielo už rozdal po e, ambasádach, už ho majú na americkej ambasáde, majú ho na britskej ambasáde a majú ho aj na ruskej ambasáde, hej. To znamená, že áno, vidia ten obrovský vykričník, ktorý ten Viezoslav e, eh, ako keby podčiarkol, takéto to vojnové úsilie týchto chorých e, ľudí alebo národov má tam takéto silné, že a národ oboril sa na národ s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa. No to je presne to, čo sa deje teraz, e, čo sa teraz deje v tom Iráne. Hej? Besnia tam tí Američania s tými izraelskými e, vo, vojakmi a vraždia tam ľudí. Takže, takže e, áno, aby som sa vrátil k tomu protestu, takže budeme tam mať e, taký úvod a potom budeme pochodovať hej, a zastavovať sa tam niekde a ešte sa bude doplňať možno nejaké ďalšie reči, ďalší rečníci. Hej, tak e, uvidíme, že No a malo by to celé skončiť tak do tej šiestej, hej, takže taká hodinka a má to byť taký, že signál, hej, čiže my tu nič ne, nevyriešime, ale e, ak kto to sleduje, tak určite videl, že bolo už e, zhromaždenie občanov protestujúcich vo Viedni, bolo obrovské zhromaždenie niekde v Madride, Paríži, proste v týchto mestách e, je veľa zobudených ľudí, ktorí jednoducho nechcú vojnu, nechcú, aby ich deti zomreli hej, v Londýne a tak ďalej. Čiže všade vo svete obrovské zhromaždenia proti tejto americkej aktivite sú aj v Spojených štátoch. Hej? Dokonca v Spojených štátoch e, a aj v iných e, štátoch protestu je aj časť tej židovskej obce vždycky. Hej? Že Židia nie sú všetci takí, že do jedného vreca, hej? že všetci sú zlí. Hej? Tak ako v každom národe sú dobrí, zlí a oni tam v tom Izraeli majú strašnú propagandu, vymýva, vymývajú im tam mozgy, hej? E, robia z toho ja by som povedal, že to, čo sa vytvorilo v tom Izra Izraeli, tak ako Rusi hovorí, hovoria, že na Ukrajine vzniklo antirusko, tak e, ja by som povedal, že v Izraeli e, vznikla antidemokracia. <laughs> Hej, že to je proste masa ľudí, ktorí, e, tam sa robil teraz taký najväčší denník, izraelský hárec, robil prieskum, že, že ako by chceli iz, Izraelčania, izraelské občania naložiť s obyvateľmi v Gaze, No tak e, e, vyšlo im to tak, no možno, že to sú také prieskumy ako na Slovensku, že si to tam popripisujú tie čísla nejakým spôsobom, ale vyšlo im to e, strašným spôsobom, že 80% občanov Izraeli si želá, aby tá Gaza bola úplne akože zničená. Však ona už je. 60% si želá, aby boli všetci, všetci zabití. Vrátanie žien a detí. Hej, čiže vidíte, aké, aká antidemokracia už v tom Izraeli e, bola sformovaná. Veď to sú vlastne, a, a, ako ďalej na tých ľudí pôsobia rôznymi tými mediálnymi tlakmi a tými prejavmi tých ich politikov, ktorí len chrlia e, oheň a síru a proste vyprávajú im o tom, akí sú oni chudáci, utláčaní a že od že 40 rokov sú prenasledovaní, hej, a tak ďalej, hoci to bolo presne naopak. Hej? tak, e, tak e, proste, áno, táto, tá, tento antidemokratický štát, táto masa antidemokracie, ktorá tam vznikla, ohrozuje, dá sa povedať, nielen možno ten Blízky východ Irán, ale všetkých keď už máme túto tému, tak ešte... ešte Hej, ale tu som chcel zdôrazniť to. Áno, a je tu tých 20, možno 40 e, tých e, e, židovských občanov v rôznych štátoch, ktorí, ktorí, ktorí, ktorí sa jednoducho nenechali oklamať. Hej? To sme videli, sú odolní, nenechali sa oklamať a majú v sebe nejaké ľudské hodnoty a protestujú, sam, sami protestujú proti, proti tomuto zabíjaniu iných ľudí. Bol teraz súd e, s Danielom Bombicom alias Daným Kolárom. Bol zatiaľ teda neprávoplatne mhm. odsúdený mm -hmm. na 3 mhm. roky a s tým, že dostal 4 roky ako a, odklad, ako ano. podmienku. Ale preto sa pýtam, lebo keď už rozprávame o tej téme Izrael a medzi, medzi riadkami aj sionizmus, ako ano. keby sme naznačili. Mhm. Tak či, že či sa nebojíte teraz aj podobné veci, či sa aj jednak vy nebojíte a jednak či sa nemajú mm, dôvod teraz aj ďalší ľudia obávať takéto témy vôbec otvárať, keď vidia, ako skončil Denny No tak viete, to je tak, že e, ja si myslím, že, e, že ľudia sa nesmú báť, lebo keď sa budú báť, e, tak to skončí najhoršie. Lebo to, je, to znamená, že sa zdali bez boja a prijali, e, prijali ten e, nejaký diktát, e, prijali to, že im niekto vybombarduje školu, v ktorej sú jeho deti. Čiže by som sa vlastne vrátil v našej nedávnej histórii, mali sme toho prezidenta Ludvíka Svobodu a on, keď teda sa oslobodilo to Československo a potom bol nejaký ten vývoj, tak, e, tak je autorom takej, takej, takého e, sloganu, že boj nikdy nekončí. To znamená, dobro, toto je boj dobrá a zla a boj dobrá a zla nikdy nekončí. Keď e, ľudia, ktorí si ako myslia, že im niekto dobro prinesie na tácke, e, tak tí zle skončia. Takže e, netreba sa báť vyjadrovať e, svoje názory. Samozrejme, ja sa opieram o, tie, o, o tú demokraciu, o tie hodnoty, čo som, čo som menoval. Dívam sa na všetko cez prízmu týchto hodnot a, a vyžadujem, aby sa to tak dialo v demokracii. Hej, tak potom si povedzme, že žijeme v tyranii a nebudeme sa proste tváriť, že tu máme demokraciu a budeme spokojní a budeme sa krčiť niekde v okovách. Hej, ale e, ja si myslím, že to, čo, e, to, čo e, Daniel Bombic robí, ja to nevnímam tak, že on bol odsudený. On je bojovník prvej línii Hej, a tak, ako on bude bojovať, keď bude bojovať ako lev, tak on to má šancu zvrátiť. Hej, a musia sa k nemu, nie že sa boja tí druhí, že ako e, budú ticho a tak, nie, oni sa nesmú bať, musia sa k nemu pridať, musia sa pridať tej kritike. Hej, však je to absurdné, aby niekto za nejakú publikáciu protokoly sionských mudrcov e, bol takýmto vykonštruovaným spôsobom e, trestaný. Hej? V demokratickej spoločnosti sa to nemôže stať. Čiže tu vidíme jasne, že Slovensko e, je na, hrane, na hranici, respektíve toto svedčí, že už není demokracia na Slovensku. Čiže môž, musíme si to povedať otvorene. My tu už nemáme demokraciu a keď ju chceme mať, tak ju musíme vybojovať boj nikdy nekončí. To zlo vždycky nejakým spôsobom e, si bude hľadať e, cestičku, aby ľudí oklamalo, ovládlo. E, diabol, alebo sa hovorí o, o satanistoch, o satanovi a tak ďalej. No tieto sily tu sú stále. Takže, takže to, čo robí e, Daniel Bombic, e, ja si myslím, že, že on to nevníma tak, akože jemu sa ubližuje. On to vníma tak, akože je v prvej línii boja za demokraciu, hej, a statočne, statočne bojuje, ja to kvitujem a e, ľudia sa nesmú báť sa k nemu pridať a proste, lebo iba keď sa tie štáty e, Riksu zjednotia, Hej, e, teraz sa to darí, hej, lebo, lebo to, tá brutalita tých Spojených štátov a Izraelu je už až taká, že aj tie štáty v tom e, Perskom zálive už sa primkyňajú k tomu Iránu, by som tak povedal. Takisto tam bola, e, bol tam pohyb Indie, hej, že India ako keby začala ako keby hrať na kartu Izraelu, ale Spojené štáty ich pritlačili ropou a oni sa pritlačili k Rusku, lebo Rusko im ropu poskytlo. Čiže vidia, kde je pre nich e, prospech, e, pre ich obyvateľov. Čiže tu si musíme uvedomiť, že tieto štáty e, e, nehrajú guličky, že kto je väčší samec v tom vedení štátu, ale zodpovedný politik sa díva na svoje obyvateľstvo. Čo je pre jeho obyvateľstvo potrebné, čo je dobré. To akorát Američania sa nedívajú, sú bezohľadní. E, ich ľudia zomierajú, žijú v škatuliach a idú hlava nehlava e, do vojny. Hej? Veď doteraz minulý, myslím, že už vyše 6 miliard dolárov, veď keby tie doláre použili na nejaký sociálny program, hej, no tak e, už e, tisíce ľudí v Spojených štátoch e, mohlo sa na to už lepšie dívať, keby to použili na nejaký protidrogový program, za, na zachránenie tých ľudí. Čiže e, Áno, takže netreba sa báť. E, teraz je tá globalizácia aj v tom, že vidíme do kariet aj, e, že o čo ide Spojeným štátom, vidíme o čo ide BRICSu, e, vidíme, čo sa deje na Slovensku. E, v podstate hráme spoločnú hru, jednu hru hráme. A na každom hráčovi závisí, na každom človeku závisí e, Čiže len vtedy môžeme nejakým spôsobom mať spoločnosť, E, ktorá bude saturovať naše potreby, naše, e, budeme môcť realizovať naše záujmy, e, keď sa ľudia nebudú báť. Hej? A jednoducho sa postavia k Bombicovi, hej? a nielen k Bombicovi, ale proste <laughs> na tú stranu, kde rozvíjame, rozvíjame demokraciu, rozvíjame hospodárstvo, rozvíjame tie veci, ktoré všetci tu potrebujeme, školstvo, zdravotníctvo a tak ďalej No a je to v našich rukách. Dáme si teraz prestávku, milí poslucháči, rozprávame sa s doktorom Petrom Liptákom, ktorý je lekárom a aj preto si <laughs> dáme pesničku o taktikoch v bielom plášti. Či ako to je taktici vám v bielom plášti? uvidíme, ako to bude takéto napísané. Uvidíme, čo to bude tá pesnička. Po prestávke pokračujeme aj s otázkami, ktoré môžete posielať na studio zavináč slobodnyvysielac.sk. Pokračujeme v relácii v prvej línii. Je tu doktor Peter Lipták a prejdeme už asi aj na tie iné témy, ktoré by sme mohli... E, vieme, že aj vy ste boli poťahovaní súdmi. Ako to momentálne vyzerá tam v tom vašom spore? Tak, e, áno, že e, či som popoťahovaný my neviem, že ja to vnímam tak, ako som naznačil, že pravdepodobne si myslím, že to vníma aj, aj E, ako e, Dany Kolár, e, že teda je to taký, taký boj, že, že mám tiež tú čest, že som možno či som v prvej línii, neviem, <laughs> ale že mám tu možnosť byť ako tiež, ako tam, kde sa... Teraz ste v prvej línii, v relácii. A teraz som ešte v prvej línii v relácii, takže, takže eh, áno, takže budem pokračovať, hej, že neskončí to tak, že eh, som vyhral nejaký súd, ale eh, išlo to, prokurátor sa odvolal, išlo to na kraj a E, Senát Krajského súdu zrušil ten e, oslobodzujúci rozsudok a vrátil to na ďalšie prejednávanie na Mestský súd, čiže teraz čakám, kedy bude vytýčené nejaké ďalšie pojednávanie a ako sa s tým Mestský súd e, vysporiada. Hej? No možno, že zasa konečne dostaneme tú možnosť, aby sme prezentovali ďalšie, ďalšie informácie o tom, že vlastne, ako to bolo v skutočnosti s tou tzv. pandémiou, ako to bolo v skutočnosti s tým tzv. očkovaním. Však vidíme, že e, áno, táto fronta covidová tu je otvorená, zatiaľ my sme nezvíťazili, e, zdravý rozum nezvíťazil, stále sa ako keby ponúka zapichávanie tými mRNA injekciami a tvária sa tí, čo to nejakým spôsobom podporujú, že to je proste metóda, ktorá zachraňuje životy a tak ďalej. E, e takže e, takže stále prebieha proste, ten boj nikdy nekončí, ide, sa, ide sa v tomto. No a ja som nebol z toho vyradený, e, proste áno, bude ďalšie pojednávanie. A Kedy? Eh, no, uvidíme, ako sa to vytýči. Zatiaľ není vytýčené uh mhm. eh, -huh. to pojednávanie. Teraz je nejaká nová vakcína, nejaká kombinovaná, tuším, niečo s chrípkou? Či tak áno, také? že mohli by sme povedať, že, eh, že môže byť, že dojde úplne k ohrozeniu. Už došlo obrovskému ohrozeniu, dá sa povedať, očkovacieho programu pretože ľudia už dnes odmietajú aj obyčajné očkovanie proti tetanu, pretože majú to tak zažité, tie mRNA er injekcie e, videli, ako v ich rodinách došlo k poškodeniu zdravia u ľudí, ktorí, ktorí podláhli, e, dali sa zaočkovať, e, mnohí už sú nie medzi nami, mnohí majú rôzne, rôzne ťažké postihnutie. Napríklad vidíme, každý má možnosť sledovať pána E, inžiniera Orsaga, jak bojuje o život v podstate e, neustále, vidíme jeho videá, knihu a tak ďalej. E, to znamená, stále táto problematika tu je a ja budem tam pokračovať. A ako vnímate to, že ako sa to momentálne darí alebo nedarí doktorovi Kotlárovi, lebo tak sa mi zdá, ako keby to celé už tak sa snažili dať dostratená. Občas sa eh, tam spomenie no, niekde. Vy ste ale... spomenuli to očkovanie, ja som to nedokončil tú myšlienku. Aha, pardon. Čiže vlastne <clears throat> toto uh, obrovské zneistenie ľudí uh, v súvislosti s očkovacou praxou, ktorá tu bola zabehnutá, vedie k tomu, že ľudia to očkovanie už odmietajú ako také. No a teraz, keď sa do tých e, vakcín e, začne sa to miešať z mRNA, že vlastne e, sa budú usilovať dostať do ľudí nejaké kombinované vakcíny, ktoré budú na báze tej messenger ribonukleovej kyseliny a lipidových nanočastíc, No tak, e, tak ja si myslím, že očkovací program už sa stane minulosťou. <laughs> Hej, lebo, lebo e, áno, sa to už prevažuje, že stále viac a viac ľudí pociťuje tie následky a stále viac a viac ľudí a dôležité je, že aj vo svete. Hej? E, napríklad my máme teraz, pokračuje sa v tom očkovaní mRNA proti, proti covidu ale máme napríklad štáty, kde očkujú proti covidu, ale očkujú klasickými antigenovými vakcínami. Že vyrobili už klasické antigenové vakcíny proti covidu. Hej? No a tie sú v podstate nezávadné. Tie sú na tej istej úrovni, ako sme tu my mali vakcíny doteraz. Čiže to môže byť aj otázka na týchto našich e, predstaviteľov, čo nám tu vnúcujú mRNA er technológie a lipidové nanočastice. No a prečo teda nejdeme cestou, e, že budeme e, akože budeme ľudí očkovať e, klasickými vakcínami proti covidu. Hej? E, antigenovými. Možno je to otázka toho, že to, je to už nakúpené alebo nakontrahované, dohodnuté zmluvy Tak môže nejaké... to byť otázka akákoľvek, ale keď je to raz... E, ja som vlastne od začiatku vystupoval proti tejto tzv. vakcinácii v tom zmysle, E, že ja som nevystupoval de facto proti tejto vakcinácii. Ja som iba žiadal, že musia byť najprv predložené dôkazy o účinnosti a o bezpečnosti. Túto otázku som dával hneď na začiatku, alebo túto podmienku na to, aby táto vakcína išla do praxe hneď v roku 2021, ako prišla. Hej? E, preto som aj sa stal e, predmetom ako keby takého určitého ako prenasledovania, dalo by sa povedať, no ja sa tak nevnímam. Vždy som to vnímal ako, že bojujem za tú dobrú vec, za to zdravie tých ľudí a keďže som odborník a rozumiem vakcínam, však ja som e, vlastne 20 rokov pracoval s vakcínami na Slovensku v tej komisii ktorá mala e, na starosti vakcíny hej, v tej komisii Úradu verejného zdravotníctva. Hej, že, že už žiadna iná komisia, ktorá schvalovala vakcíny na Slovensku, tu není, len tá naša. Hej, to, keď som tam pracoval 20 rokov, tak asi niečo o tých vakcínach musím vedieť. Hej? Takže ja som žiadal, aby boli predložené dôkazy o účinnosti a bezpečnosti, no nič také sa dodnes neudialo. Hej? Čiže tá vakcína nemá dôkazy o účinnosti ani o bezpečnosti a práve naopak. Hej? Práve naopak, ako keby nebola vôbec účinná, ako keby ľudia, čo sa dajú zaočkovať, ešte, ešte o to skôr ochoreli, že im to poškodí protiinfekčnú imunitu a Samozrejme, že poškodí im to protinádorovú imunitu, čiže sú tu potom e, zlyhania, e, zlyhania imunity aj v zmysle vzniku tých e, onkologických ochorení, ktoré nám tu narastajú. E, takže e, Takže to, tá účinnosť je taká, tá bezpečnosť tá súvisí vlastne s tým, že áno, že naopak choroby narastajú. A čo Takže sa týka žiadna tých... bezpečnosť tam není. Množstvo ľudí na to doplatilo životom. A čo sa týka tých iných vakcín, ako napríklad ste spomínali proti tetanu, tak ano. tie sú ale bezpečné, len tu ide to otázka... To sú klasické bezpečné vakcíny, ktoré vlastne tu používame 10 ročia bez nejakých e, takýchto následkov. Hej? E, na zdravie ľudí, však to každý, každý môže. Tu treba povedať, že v súčasnosti sa e, ako keby veľa hovorí o tom, že v Spojených štátoch vystupujú, vystupujú veľa, veľmi aj napríklad minister Kennedy vystupuje proti očkovaniu a nejakým spôsobom zredukoval očkovanie v Spojených štátoch. No ale treba povedať, že on presne urobil to, že ako keby prevzal slovenský očkovací program. Hej, hovorí sa, že oni prevzali dánsky, no ale my máme taký istý, ako majú tí Dáni, čiže dá sa povedať, že oni prevzali ako keby slovenský očkovací program. E, oni tam, eh, si predstavte, že oni tam eh, tým m, mm, deťom mali taký očkovací program, že im pichali 70 až 80 injekcií Hej? 70 až 80 injekcií vakcín im pichali. E, v akom deťom, období? Hej? V období oni zhruba do tých 15 rokov. Hej? Čiže, čiže to je nepredstaviteľné. My máme očkovací program do 11, e, do 11 rokov, a e, do 13 rokov, lebo vtedy sa dáva posledná dávka proti tetanu a, a podávame proti desiatim chorobám 11 e, injekcií. To znamená, a takisto to majú Dáni a tí Američania vlastne prijali teraz tento, tento systém. E, čiže my podávame racionálne to, čo je treba. Hej, to, čo tie deti potrebujú. E, zmyslom očkovania je chrániť tie deti pred e, nebezpečnými infekčnými chorobami, ktoré môžu deti zabíjať alebo môžu im poškodiť e, trvalé zdravie s nejakými následkami, že ohluchne dieťa alebo niečo proste ochrnie a tak ďalej. A e, také choroby, ktoré, ktoré nemajú takýto nebezpečný potenciál, tak e, tie, to, to deti prekonávajú, hej? že je potrebné, aby, si, e, aby, si, aby sa ich imunita vyvinula a tá sa môže vyvinúť iba prekonávaním ochorení. Hej? Čiže napríklad ja vo svojej ambulancii pacientom hovorím, nie že ste chorí, vy máte teraz imunitný tréning. Hej? Každý človek potrebuje e, do roka možno dvakrát, minimálne dvakrát prekonať nejaký imunitný tréning, aby si udržiaval úroveň tej imunity. Takže, takže to je úplne niečo prirodzené, že, že ľudia ako keby majú tie imunitné tréningy v úvodzovkách, čiže majú nejaký respiračný infekt. Hej, tak e, práve tí, ktorí sa chránia pred infektami ako úplne úzkostlivo, nosia rúšky a neviem, proste dezinfikujú si ruky a ja neviem proste, akým strašným spôsobom sa chránia, no tak tí potom ochorajú závažnejším spôsobom, pretože ich, ich imunita oslabne, keď nemá proste tie podnety a nepracuje. No ale treba ju aj podporovať nejakými tými vitamínmi D Určite a podobne. C, D, zinok a mm, množstvo ďalších e, substancií dneska je odporúčaných e, a aj v súvislosti s tým, že odporúčame niektoré substancie na ako keby detoxikáciu potom, po tej tzv. vakcinácii alebo aj po tom ochorení e, COVID-19. Takže je to teraz taká doba, ako keby doplnková, hej, že rôzne doplnky sa e, predávajú, čiže zase je to do určitej miery biznis, lebo veľmi narastol trh e, s doplnkami. No ale e, môže byť, že to bola aj taká indukcia, že poškodíme ľuďom zdravie a oni sa potom budú snažiť e, nakupovať. E, vytvoril sa de facto takýto trh ktorý tu nebol. Teraz zvyknú e, často v tých mainstreamových e, médiách aj rôznych lekári byť na poplach, respektíve hovoriť, že aj vďaka tomu, že sú mnohí ľudia, ktorí hovoria proti očkovaniu a vďaka tomu, že mnoho ľudí už reálne prestáva sa očkovať alebo dávať očkovať mm -hmm. deti, takže narastá počet ochorení na choroby, ktoré tu už dlho neboli. Určite je to pravda, je to pravda a treba povedať, že a títo lekári za to môžu. Pretože oni dopustili e, tú stratu dôvery. Hej? Lebo celé je to o tom, že zdravotníctvo môže fungovať len vtedy, keď ľudia mu dôverujú. A to aj v iných oblastiach. Hej? E, to znamená, oni dopustili tú stratu dôvery e, presne tým svojim správaním počas toho obdobia covidového a aj tým, že ľudí nutili do tzv. vakcinácie injekciami, ktoré nemali dôkazy ani o účinnosti, ani o bezpečnosti v zmysle, e, v zmysle teda E, že, sú to očko, oč, že to je očkovanie. Hej? A naopak e, každý lekár, ktorý logicky premyšľa a vie, že si to tak e, rozobral, že čo to je lipidovaná častica, čo to je mRNA a tak ďalej, ako to pôsobí, čo to je S-proteín, no tak každý lekár na to sám vlast, vlastným rozumom musel prísť, že to je niečo nebezpečné že to vôbec nie je očkovanie a nemohol, e, predsa je ponižujúce, aby sa lekár riadil narratívami, ktoré vypúšťa do informačného priestoru pán Matovič. Hej, že to, bol, to, boli, to, to boli lekári riadení Matovičom a takto to skončilo, že e, lekári e, stratili dôveru a je ohrozené očkovanie. Hej? E, čo ja považujem za tiež, e, že to je nepriaznivá vec, a ľudia, ľudia to možno teda zaplatia, hej? Nezaplatia to tí lekári, hej? Zaplatia to zasa ľudia, hej? Tým, že budú chorí, že budú možno ich deti chore a tak ďalej. Čiže, e, čiže je to e, dá sa povedať, že, že trafená, trafená hus gága. Hej? Títo lekári, ktorí e, nesú vinu za túto situáciu, straty dôvery, zdravotnícky systém sa teraz zasa ozývajú. Ideme teraz na otázku poslucháčov. A ešte sa im hovorí lekári na hlas. Hovoria si sami sebe, že lekári na hlas gagajú. <laughs> Ideme na otázky poslucháčov a poslucháč Martin napísal otázku, v ktorej už tak nepriamo opäť, opäť, opäť op, opakuje aj tú moju otázku o tom doktorovi Kotlárovi a ako to teda vnímate, že ako sa to teraz e, rieši. On, on to tam nepíše priamo, ale tak e, nepriamo to tam ako keby naznačuje. Dobrý večer, prajem. Prosím, aby host relácie, doktor Peter Liptak zodpovedal nasledujúcu otázku na vysporiadanie sa s érou covidizmu a s obrovským počtom stratených alebo zničených životov by mal byť prijatý lustračný zákon voči všetkým lekárom a medicínskym pracovníkom, ktorý e, zhodnotí ich činnosť počas covidizmu, či dodržiavali Hipokratovú prísahu a či konali v záujme pacientov alebo v záujme Matovičovho a Hegerovho konzervatívneho establishmentu a korporácií s ministrami zdravotníctva Krajčím, Hegerom, Lengvarským, Všetci boli nominanti Olano, pričom Matovič, Heger, Krajčí sú považovaní za vzorných kresťanov. Lekári sú jedným z najvyššie ohodnotených profesí v našej spoločnosti, preto musia niesť aj tomu adekvátnu zodpovednosť. Osoby, ktoré neprejdú lustráciou, by mali byť pridelené na verejnoprospešné práce, pretože ak sa nepoučíme z minulosti, budeme si ju musieť zopakovať. Aký máte na to názor? Pozdravuje poslucháč mm -hmm. Martin. Hej, no tak e, samozrejme, že to je tá otázka uh, viny a trestu. Uh, ja osobne si myslím, že e, takéto niečo, že lustračný plošný zákon, že to, to je taká nejaká utopia, a, ale som za to, aby boli potrestaní tí, tí ako keby najväčší vinníci. Hej? Čiže ja nemyslím si, že by mal byť nejaký zákon, e, že by každý lekár musel preukazovať, že čo robil, ako robil E, práve naopak tam by som dal ako taký nejaký e, taký generálny pardon hej, a to práve aj preto, lebo nielen lekári zlyhali, čiže ja by som mohol e, povedať, že že, že oveľa viac možno zlyha, zlyhala prokuratúra, generálny prokurátor a vôbec všetci prokurátori, lebo však, však boli porušované zákony. Hej? Eh, ja som podal niekoľko trestných oznámení, hej, eh, aj na Krajčího, aj na Matoviča, aj neviem ako, proste som podával vždy, keď som videl, že je to porušenie zákona a vždy to bolo zmetené ako podstôl, nič nebolo riešené. To znamená, keby hneď eh, od začiatku bol dodržiavaný zákon, a strážila by prokuratúra zákonnosť v našom štáte, tak by nikdy ani tí lekári ne, nemohli takýmto spôsobom e, postupovať. Ono vlastne aj všetky tie e, vyhlášky a všetky tie e, opatrenia zákonné, ktoré boli prijaté, tak vlastne sa odvolávali na to, že tu je nejaká pandémia hej, že ľudia zomierajú na tú infekčnú chorobu. E, vlastne ale e, v tej dobe e, sme tu mali minimálny výskyt e, tej infekčnej choroby. Hej, e, keď bola epidémia chrípky, tak, e, tak vlastne bol, sa požaduje a požadovalo sa vždycky, aby bolo 1600 700 chorých na 100 tisíc obyvateľov No a e, tu e, tá masa chorých chýbala. Tu neboli vôbec chorí ľudia, lebo keď si zoberete štatistiky, ktoré robili naši, tí ľudia, čo hlásili, e, že koľko sa vyskytuje, e, boli, mali sme tu e, dáta bez pátosu, mám taký dojem, e, a, a teda samozrejme mali sme tu aj Úrad verejného zdravotníctva, E, ktorý robil tieto prehľady a hlásilo sa to v televíziách. E, takisto e, VHO monitorovalo tú situáciu výskytu v celom svete a John Hopkins Univerzita USA ako keby zverejňovala za celý svet proste prehľady, ako, ako sa vyvíja to, tie grafie, to porovnanie krajín a tak ďalej, to bolo dostupné online. No tak vlastne, e, tak napríklad na tej, e, všetko to tak zhruba korelovalo, tak e, pekne vidíme tie grafy na John, John Hopkins univerzite, tak tam sme videli, že výskyt bol, bol keď sa to tak 50 na 100 tisíc. Hej, výskyt toho bol 50 na 100 tisíc a ale to nie je chorých, ale pozitívne testovaných. Hej, čiže keby, keď sme tu mali chrípky a my sme počítali chorých, ale keby sme počítali <laughs> pozitívne testovaných, hej, však nie každý ochorie. Hej, Čiže keby sme mal, bolo potrebné 1600, 1700, tak keby sme počítali, že pozitívne testovaných mohlo byť aj 3000. Hej? A teraz sme tu mali e, pandémiu svetového kalibru, kde bolo 50 na 100 tisíc pozitívne testovaných. Čiže kto so zdravým rozumom mohol e, povedať, že tu máme pandémiu. Hej? Čiže vlastne všetky tie opatrenia sa e, vyhlasovali na podklade nejakého e, odborného základu. Hej? A odborný základ to je vlastne incidencia, to je ten výskyt, ktorý nesplňal ani zďaleka, alebo však 50 pozitívne testovaných a 1600 e, chorých je obrovský rozdiel. Hej? Ehm, dá sa povedať, ďalšie také rozhodujúce kritérium, ktoré je, je, je vlastne bázou, základom toho odborného základu, je smrtnosť toho ochorenia. Hej? A smrtnosť tohto ochorenia práve už v roku 2000 e, urobil veľkú štúdiu profesor Ioannidis, pre VHO, kde e, sa pozrel do všetkých kutov sveta, zhodnotil e, smrtnosť a e, vlastne zistil, že tá smrtnosť je iba, iba 0,2%. To znamená, že dvaja zo, zo 100 tisíc, e, nie, <laughs> dvaja z tisíc, že zomrú, hej? Dvaja z tisícky zomrú vlastne na toto ochorenie my tu máme tú známu profesorku Bražinovú, ktorá teda je tiež e, v lekároch na hlas ako taký exponent e, vlastne tej Matovičovej doby. A ona e, sama prezentovala na takom epidemiologickom kongrese, ktorý býva každý rok, tak v roku 2019 za tri predchádzajúce roky prezentovala smrtnosť chrípky na Slovensku a tá je vyšla na, na 0,8. To znamená 4 krát viac ako pri covide. Hej, čiže mali sme tu dáku, dá, proste vyhlásilo sa tu pandémia, ktorá, e, kde ta, ten pôvodca mal 4 krát nižšiu smrtnosť ako, ako mala chrípka na Slovensku v troch predchádzajúcich rokoch a výskyt bol e, niekoľko desetkrát nižší, e, než bolo ochorenie, vlastne, než bolo chrípok, keď bola na Slovensku pandémia. Čiže neexistoval tu odborný základ preto, aby vôbec niekto z hľadiska eh, štátnych orgánov eh, vôbec niečo riešil. Hej? Eh, nemalo, nebolo čo riešiť. Hej? Napriek tomu vyhlasovali to, čo vyhlasovali, médiá robili obrovskú kampaň, tých 50 na 100 tisíc počítali každý deň v rádiu a opakovane strašili ľudí, že koľko pribudlo, koľko neviem čo, koľko umrelo a tak ďalej. Čiže vystrašili ľudí a oni potom začali podľa toho, ako to prebiehalo, zomierať nie na to, že mali nejakú infekčnú chorobu, ale na to, že to dosiahli vlastne zlyhanie zdravot, zdravotníctva, dosiahli zlyhanie sociálnej starostlivosti. Hej? A najmä tí starí ľudia e, jednoducho pozomierali, hej? že starý človek dostal infart hej? alebo embóliu, oni ho tam odviezli do tej nemocnice a miesto toho, aby ho dali na kardiológiu, tak ho dali na covidové, hej? A keď mu začalo byť zle, tak e, ho pritlačili ventilátorom a ho zabili. Takže, takže takýmto, spôsobom, e, takýmto spôsobom sa to dialo a bola to naozaj brutálna doba, fašistická na Slovensku za toho Matoviča, kedy tých 20 tisíc e, ľudí e, zomrelo a vôbec e, nemali vlastne prečo zomrieť. Hej? A samozrejme, že potom sa k tomu pridalo, pridala tá násilná vakcinácia, ktorá sama o sebe mala ten, ten smrtný potenciál, takže sa vlastne to ešte znásobilo. A ono vlastne, naozaj to bolo veľmi veľmi e, takým spôsobom e, s tak, takým, takým e, kriminálnym spôsobom aj to očkovanie bolo, e, bolo násilne ľuďom vnúcované až takým kriminálnym spôsobom a veru, že tie orgány činné v tom trestnom konaní mali dačo robiť, lebo si len zoberte, keď hľadáme nejaký odborný základ, tak e, človek po prirodzenom prekonaní covidu, ak teda mal aj ten covid, lebo však nejaký covid tu bol, no, tak keď to prekonal, otázka je, či to nebola chrípka, lebo vlastne chrípka sa úplne stratila, čo je anomália, ktorá uh, E, ktorá sa nedá vysvetliť tak, že v skutočnosti tá chrypka zmizla. Hej? Čiže ono v tých testoch sa tiež aj trošku čarovalo s tým, ako sa čo určovalo, tak e, veľa z tých ochorení musel, musela byť tá chrypka. Hej? A tá chrypka v tom strachu a v tom zlyhávajúcom e, zdravotnom a sociálnom systéme spôsobila oveľa viac umrtí, než jednoducho roky predtým. Hej? E, takže, takže vlastne to kriminálne na tom bolo, že po prirodzenom prekonaní ochorenia človek nepotrebuje očkovanie. Na čo? <laughs> Čak má prekonané, má protilátky, má e, pamäťové bunky a už nepotrebuje ďalej nič. E, a oni aj týchto ľudí nutili, aby sa dávali očkovať. Hej? Čiže ja som mal sám takú epidémiu v jednom domove dôchodcov, kde mi ochorelo, keď to tak e, rámcovo poviem, 100 ľudí. Hej? V takom veku v priemere mali 86 rokov, ale mali sme tam veľa 90-ročných, aj blížili sa k stovke. A, a títo krehkí seniory, ktorí každý z mal 3, 4, 5, 7 chorôb, hej, e, lež, ležiaci pacienti e, proste na posteli stále len sú schopní ležať a musia byť krmení a tak ďalej, tak e, z nich ochorelo, e, ochorelo viac ako 80 akože, a zasa ochorelo v vozovkách, lebo boli pozitívne testovaní. Hej, ale boli aj chorí, hej ale e, všetkých sme, o všetkých sme sa starali, e, každému som naordinoval liečbu a nikto nám nezomrel ani nikto nemusel byť hospitalizovaný z, z titulu covidu. Hej? Čiže ako je to možné? E, bola to varianta alfa, to bola tá najhoršia. Potom všetky tie ďalšie varianty, tie boli slabšie a slabšie a slabšie a slabšie. A to boli ľudia vtedy, začalo sa očkovať na rozhraní 2021, to znamená, to, to bolo, akorát vtedy to bolo, že oni neboli očkovaní. Hej, čiže neočkovaná populácia dostala tú najhoršiu formu e, covidu, e, boli to tí najkrehkejší seniory, a nikto si nezomrel, ani nikto nepotreboval e, hospitalizáciu. Hej, z môjho pohľadu e, bol e, COVID obyčajná chrípka, ktorá, keď sa o to e, doktor staral ako o obyčajnú chrípku hneď od začiatku, no tak tí pacienti to všetci prežili. Hej? A to, že v niektorých domovoch e, umierali tí ľudia, no kde umierali ľudia? Hej? V Košiciach bol nejaký domov, kde ochorelo, neviem, tiež veľa pacientov a z nich ale, e, neviem, či 20 alebo 30 zomrelo. Hej? A potom sa písalo, že že volali doktora, že boli tam teda doktori, volali jedného doktora, ten povedal, že, že nepríde, lebo sa bojí, že ochorie, druhý, druhý, ktorý tam bol e, určený, ten tiež odmietol a tretí tiež odmietol a zostali tam vlastne pacienti sami. A zo, zo, zo Španielska, z Talianska, tam, kde zomierali tí ľudia v tých domovoch e, v tom severnom e, Taliansku, tak sa to tiež potom prehodnocovalo a zistilo sa, že tam nie, že neboli lekári, ale ušli tam aj tí opatrovatelia. Takže keď si predstavíte <laughs> zo strachu, že zomrú, eh, si predstavíte, že v takom domove ležia pacienti, ktorí musia, eh, sú ležiaci, musia byť napájaní, musia byť krmení, musia dostávať svoje lieky a to všetko zabezpečujú tí opatrovatelia. No tak keď tí opatrovatelia ujdu, tak tí pacienti nemajú šancu. Ej, čiže vlastne e, tým chcem povedať, že to zlo sa napríklad dialo tým, že ľudia, ktorí to prekonali, boli nutení do, toho, do tej vakcinácie. Hej? A, a boli viac menej, akože dá sa povedať, e, pod vplyvom možno toho strachu, ale aj neviem, tie informované súhlasy domov dôchodcoch e, jednoducho ja si nemyslím, že, že tam boli riadne, riadne, e, veď tí starí ľudia majú častokrát demenciu, ledva dýchajú, hej, a tak ďalej a on teraz bude rozmýšľať aj nejakým informovaným súhlasom, však to je as, asymetria e, obrovská, e, ten človek to nemôže pochopiť. E, čiže oni ich jednoducho, aj keď prekonali, tak ich jednoducho prišla nejaká úderka. Ja som dokonca sa postavil proti, napísal som každému nález, že u neho je očkovanie kontraindikované, nie, prišla úderka a e, zapichali tých mojich pacientov. Takže e, m, u tohto covidu sa potom veľa hovorilo o tom, že dochádza e, k hyperreaktivite imunitného systému a tá je práve spôsobená tou hyperstimuláciou. To znamená, on bol stimulovaný tým covidom a potom sa to nejak upokojovalo a do toho bol, hyper, e, bol e, zasa hyperstimulovaný tou vakcínou a následne potom mo- mohlo dochádzať k poškodeniu zdravia tých pacientov. Takže, e, takže toto napríklad bol odbor, by bol odborný základ pre stíhanie tých lekárov, ktorí e, zapichávali, e, zapichávali pacientov, ktorí jednoducho žiadne zapichávanie nepotrebovali. Čiže, čiže je to veľmi e, komplikovaná e, téma, ale e, môj názor je teda, ako ešte raz to tak zhrniem v krátkosti, áno, potrestať tých najväčších vynikov, to znamená pána Mikasa, pána Krajčiho, pána Matoviča hej, a, ta, a ďalších takýchto, ktorí, ktorí to varili, tú polievku, ktorí videli, že není odborný základ a napriek tomu forsilovali takéto opatrenia a, a strašili vidíte ľudí. šancu na to, že sa to tak stane? nevidím šancu, ale čiže týchto by som potrestal, potrestal by som možno e, niekoho v tej oblasti OČTK a takisto si myslím, že treba potrestať aj médiá hej, ktoré jednoducho e, klamali, hej, museli vedieť, že sú to klamstva, že sú to nezmysly. Hej, áno, dostali zaplatené a to treba potrestať, lebo vlastne keby tí lekári dostávali e, iné, iné pokyny, že majú inak, e, inak postupovať, tak by postupovali inak. Hej? Že tu sa prejavuje taká tá stadovitosť alebo strach, že stratím postavenie, stratím zamestnanie a tak ďalej. Ale to bolo aj vo všetkých ostatných oblastiach. Čiže e, takto postupovali aj rôzni ľudia, ktorí boli v Teskách, hej, kaďaké bezpečnostné služby, buzerovali tam ľudia a tak ďalej. No tak keď by sme chceli začať všetkých trestať a robiť nejaké takéto opatrenia, aby sme to prekonali tú dobu, no tak nakoniec e, ten okruh tých, čo by mali byť potrestané, bude tak veľký, že my nepotrebujeme zase takú obrovskú vinu, e, hej, e, vinu v tej spoločnosti, aby ten COVID nás poškodil a teraz ešte sa poškodíme sami, že budeme sa tu nejak vy, viniť, že kto, čo, ako treba e, urobiť podľa mňa na takéto bežné e, prehrešky určitý, určitý ten generálny pardon, e, ale potrestať tých najväčších vynikov a hlavne treba prijať nejaké, treba prijať nejaké opatrenia, aby sa to nemohlo zopakovať. Hej? Čiže to je vlastne, e, to je aj zmyslom každého vyšetrovania e, aj medzi nami lekármi, keď máme nejaký úrad pre dohľad alebo aj v iných oblastiach, že každý môže urobiť chybu, môže urobiť aj takú chybu lekár, že mu zomrie pacient, ale nesmie sa tá chyba zopakovať. Hej? Čiže, čiže tam je ako ťažisko toho, opatrenia, že sa to nesmie zopakovať. Čiže teraz, ak by došla ďalšia takáto pandémia a tí lekári by to zopakovali, tak to by bol ten priestor už potom asi pre to trestanie. A tu sa dostaneme k otázke od poslucháča Františka, ktorý sa práve pýta na to, čo sa teraz deje okolo e, toho VHO. A prečítam tu článok z pravdy, aspoň titulok a Perex. Rozhodnuté vláda odmietla nové predpisy VHO, Šaško sa opiera o stanoviska troch univerzít. Slovensko zatiaľ nepristúpi k novým predpisom Svetovej zdravotníckej organizácie VHO. Dôvodom sú medzery, na ktoré poukázali odborníci. Medicínsky aspekt dokumentu podľa ministra zdravotníctva e, Kamila Šaška nik nespochybňuje. Dočasný nesúhlas stiahne, keď sa vyriešia právne otázky. Materiál o postupe Slovenska schválila v stredu vláda. Ako teda hodnotíte toto a podotázka, že či to, ak sa my nepridáme k tomu VHO, nám potom pomôže pri možnej ďalšej pandémii, aby sme nemuseli robiť tak, ako nám VHO prikáže. Hej, no tak e, viete, e, ja si myslím, že toto e, ako keby stanovisko vlády, to je taký určitý kompromis, lebo samozrejme, že doktor Kotlár ako rozporuje medicínske aspekty. Medicínske aspekty jednoducho Prečo by malo mať VAO viac právomoci, keď tak katastrofálne zlyhalo pri zvládaní covidu? E, VHO zlyhalo. Hej, to, to, a treba povedať, že VHO si to ani nejak e, neprijalo nejakú reflexiu. Hej, že stále je tam ten istý generálny riaditeľ. Hej, čiže, čiže doktor Kotlár rozporie práve tú, tú medicínsku problematiku, ktorá, ktorú VHO, rieši z, rieši E, zle nerieši problematiku v prospech zdravia e, verejného, nie, nerieši problematiku v prospech verejného zdravia, ale rieši ju v prospech e, maximalizácie ziskov e, majiteľov VHO. Hej? VHO je dneska súkromná organizácia, čiže e, toto, čo vláda e, nejakým spôsobom prijala, E, to je ten kompromis, lebo, lebo koalícia není jednotná. Hej? E, e, pán Šaško je do, nejak, do, urč, do určitej miery, jednak je to, je to like, hej? treba povedať, že to je like, je to nejaký bankár, no tak je to taká tragédia Slovenska, že v čele rezortu takéhoto dôležitého je bankár. Hej, no tak teda neviem, no. Tak <laughs> ja, ja to tiež berem ako v, taký vystrelok, že ako môže byť bankár a že čo ten tam vlastne hľadá, hej. E, tak e, e, kompromis je v tom, že boj nikdy nekončí, že našla sa cesta, ako odmietnúť e, e, nadvládu VAO nad Slovenskom, Eh, s tým, že sa bude rozporovať, akože to není právne v poriadku, lebo ono to není ani právne v poriadku, hej? ale absolútne to není v poriadku ani z medicínskeho hľadiska. No a tak sa to podarilo, zrejme, eh, zrejme eh, pán Fico je, je skutočne ako veľmi, by som povedal, erudu, taký, no rodený manažer, hej, dokáže tieto rozpory e, nejakým spôsobom e, posúvať a podarilo sa mu nájsť tak, takéto nejaké riešenie, dočasné. S ktorým, dočasné, s ktorým súhlasila aj e, vlastne ako keby druhá strana v koalícii, e, z, že sa im podarilo nájsť ten koncenzus dočasne, e, že tí môžu tvrdiť, že áno, že, že e, pokračujeme v podpore VHO a e, musia sa vyrieši nejaké právne otázky a potom samozrejme, že e, budeme za. Hej? A zasa tá naša strana medicínska, ako je doktor Kotlár, ktorý má podporu premiéra, e, zasa vidíme že mm, e, máme ešte šancu to zvrátiť. Hej? A jednoducho e, nedať sa tým VAO nejakým spôsobom e, ne, podrobiť sa tejto, tejto komerčne, komerčnej organizácii, kde je ilúzia si myslieť, že im ide o nejaké verejné zdravie. E, no a tu je vlastne ako keby tá nádej, že ten čas odkladu je dôležitý preto, lebo no, VHO možno sa zrúti Hej, však vyzerá to tak, že tieto glo globálne organizácie, e, ako je VHO, e, že budú možno nahradené, hej, že tak ako už e, je nejaké alternatívne OS, e, OSN alebo také, také niečo, e, teraz to znie až tak komicky, že, že pán prezident Trump niečo také ako nejakú mierovú radu Aha, alebo mieru. niečo mhm. také vytvoril. Eh, dokonca tí arabskí šejkovia už reklamovali, že kde zmizli ich miliardy, ktoré dali do tej, do tej eh, organizácie. Eh, čiže mm, no tak, takéto niečo určite ako taká, taká koordinačná e, svetová zdravotnícká nejaká organizácia, ktorá sa bude starať o verejné zdravie, e, je kreovaná určite aj v rámci BRICSu. Čiže BRICS už vytvára takéto alternatívne e, inštitúcie celosvetové, kde by teda E, nebudú tam súkromní majiteľia, samozrejme budú to financovať e, jednotlivé štáty, lebo VHO, VHO pôvodne bola tak e, zorganizovaná, že vlastne tam delegovali vlády jednotlivých štátov, svojich zástupcov. No a bola to taká globálna svetová zdravotnícká rada. Hej? a bez toho, aby tam e, zohrával úlohu nejaký súkromný, e, súkromný kapitál. Čiže bola to de facto ako keby e, vládna organizácia, že bola to organizácia starosti o zdravie, kde, akože, kde sa združili všetky vlády sveta. Hej? Takže ro, mali príjmať opatrenia v prospech, v prospech obyvateľstva. No a samozrejme, že z takého aj manažerského pohľadu, keď sa pozrieme na VHO, tak, e, tak e, VHO sa usiluje o centralizáciu rozhodovacích právomocí e, a vlastne je to taký ten ako keby také, taký ten boj, alebo aj v iných oblastiach to tak je, že centralizovaný a decentralizovaný systém riadenia. Hej? Čiže ja osobne si myslím, že decentralizovaný je oveľa efektívnejší, pretože prečo by som ja mal čakať, e, až tam niekde e, v centrále VAO vymyslí ten generálny riaditeľ niečo alebo nejaké grémium odborníkov, keď on je aj vzdialený od tej problematiky. Keď sa niečo deje, ja neviem, e, v Argentíne, tak ako môže nejaký tím v Ženeve vedieť, čo treba v Argentíne robiť. Hej? Čiže Čiže je to aj, nez, aj, aj manažerský nezmysel myslieť si, že to scentralizujeme a teraz akože to bude to najlepšie. Hej? E, je to nezmysel aj z toho hľadiska, že ako sa hovorí, že viac hlav, viac rozumu. To znamená, no akurát ten tým e, centrálnych odborníkov na nič neprišiel a pri tej poslednej, e, poslednej e, e, pandémii covidovej tzv. pandémii. No ale vo Švedsku e, sa našla hlavička, ktorá prišla na to, že netreba uzatvárať ekonomiky a urobila to tak a mali najlepšie výsledky. Čiže, čiže e, skôr by to malo byť tak, že tak zorganizované to verejné zdravotníctvo, že je nejaké miesto, kde sa zhromažďujú informácie z celého sveta, ako sa nejaký problém rieši No a tam, kde ho riešia najlepšie, takto sa rýchlo preberajú tie skúsenosti aj do ostatných miest e, proste sveta. A takýmto spôsobom sa vyrovnáva to, aby v každom mieste sveta bol, bol ten najlepší manažerský postup, aj liečebný postup a tak ďalej. Čiže Čiže myslíte si, že to akurát nejaká centralizovaná organizácia, však vieme, ako sa tie centralizované organizácie vytvárajú, že tam zohráva veľkú úlohu e, vysoká miera korupcie, a, a práve e, je to také, také, by som povedal, úplne e, normálne v tomto, v tomto západnom e, VHO a, a svete a svete Európskej únie, že e, dokonca my to už máme aj na Slovensku, že, že sú, sú e, lobbying je, za, je zo zákona povolený Hej? A čo to je lobbying? <laughs> lobbying to znamená, že k vám príde niekto a dá vám úplatok, aby ste rozhodli v jeho pro ekonomický prospech. Hej? No tak toto je, e, toto, je v e, toto je ako v rámci, by som povedal, tej demokracie, že v tých základných demokratických hodnotách my nemáme lobbying. Hej? No lobbying není demokracia. Hej? To znamená, no ak teda VHO e, má tam e, možnosť, že tam bude chodiť niekto lobovať a majiteľia sú ešte súkromníci, no tak e, skutočne tam e, je to absolútny nezmysel, že by Slovensko ako štát, ako proste e, nástroj občanov, hej, keď to máme tak chápať, že štát je nástroj občanov, e, no tak e, Treba e, určite podporovať e, premiéra, treba podporovať doktora Kotlára. E, je to zatiaľ v takej úrovni, že sa im, že im to podarilo tú hru uhrať a je to zložité. Je to to isté rozhranie boja ako bombic bojuje, ako ja bojujem, ako oni bojujú. Čiže aj keď možno nie sme v jednej strane, hej, ale všetky tieto prvky, ktoré ako keby keď ťahajú za jeden koniec v prospech e, Slovenska, tak ako keby držia jednu stranu. Takže my musíme byť takýmto funkčným spôsobom prepojení, obhajovať záujmy Slovenskej republiky, obhajovať záujmy slovenských e, obyvateľov, obhajovať záujmy slovenských pacientov hej, a takýmto spôsobom e, e postupovať a zatiaľ, zatiaľ e, to vyzerá tak, že určitá rovnováha je, že ďalej sa môže ísť a, a aj v tej, e, dá sa povedať, aj v tom prípade bombica hej, je dosiahnutá táto rovnováha v zmysle, že boj nikdy nekončí. Ten, kto prestane bojovať, ten prehráva. Hej, takže nesmie nikto prestať e, bojovať a treba rozširovať pole bojovníkov, aby ľudia sa nebáli čím viac bude ľudí bojovať za svoje vlastné záujmy, za záujmy svojich rodín, tak e, tým je väčšia šanca e, proste, e, aby sa to vyriešilo k prospechu nás všetkých. Tri právnické fakulty vlastne majú dať posudok na, na tento dokument VHO. Právnická fakulta v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. A čo vlastne vyčíta tu odcitujem e, z denníka Pravda. V predkladacej správe sú zverejnené aj stručné stanoviska jednotlivých univerzít a ich právnických fakult, ktoré sa k dokumentu vyjadrovali. Univerzita Komenského odporúčila iniciovať konzultáciu so zástupcami rezortov a profesných komôr a e, o dosahoch predpisov. Bratislavská fakulta tiež upozornila na rozpor medzi formálne nezáväzným charakterom odporúčania šéfa VHO pri vyhlásení pandemického núdzového stavu a zmenou v článku 13, ktorá tieto odporúčania pre štáty formuluje ako záväzné. E, ak by takéto odporúčania obsahovali opatrenia výrazne zasahujúce do ľudských práv, povinné očkovanie, obmedzenie pohybu osôb, štát by ich musel rešpektovať pod hrozbou porušenia medzinárodného záväzku, čím by síce formálne nestratil suverenitu, no fakticky by sa jej v tejto oblasti vzdal, píše sa v návrhu. Takže je asi dobré, že sa to takto urobilo, že jednotlivé fakulty teraz dajú tie svoje stanoviska a aspoň sa o tom môže aj verejnosť dlhšie dozvedieť, lebo toto sa urobilo vlastne ešte odcitujem, ak by štát neprišiel do 19. marca s výhradami, revízia predpisov, ktorú VHO prijalo v máji 2024, by pre Slovensko nadobudla automaticky platnosť uvádza sa to v materiáli, ano. ktorý na vláde prešiel. Áno, čiže vidíme aj to, že je to také určité eh, <clears throat> je to, je to taký ako aj administratívny eh, postup, taký by som povedal, eh, mohol by som to povedať tak, že keby to bolo medzi, medzi ľuďmi, nejaké obchodné rokovania alebo niečo, tak je to také vlákanie do určitej pasce, hej, a vlastne keď sa nespamätá a nevyjadri odpor, tak jednoducho to bude platiť. Hej? Tak e, neviem, či, lebo toto sú veľmi dôležité otázky, otázka e, života a smrti, hej? či sa vyhlási nejaká pandémia. V, vidíme, že nebol dôvod na Slovensku vyhlasovať nič, hej? no a tuto si vyhlásia niečo, vyhlásia nám tu lo lockdown, hej, hoci e, nič e, sa nedie. Švédi po povedali, že nie a, a profitovali z toho, hej? Čiže e, tie centrálne organizácie, e, ktoré skutočne nie sú na mieste činu, Uh, to je to, čo som povedal, to je ten, to je ten väčší boj medzi tým uh, centralizovaným uh, riadením a, a teda tým, že je to jednoducho, nech, ponechávajú sa tie, tie právomoci e, na periférii a centrum iba preberá tie najlepšie skúsenosti a tie prípadne potom ponúka e, zase do, do tých ďalších periférií, kde nejakým spôsobom riešia túto problematiku. Takže, e, takže VHO by malo mať tú koordinačnú úlohu, ale určite nie riadiacu. Čiže koordinačnú, nie riadiacu. Hej, e, takže, a určite nie je záväznú. A to hlavne aj keď sa pozrieme, ako, ako teda dopadlo riadenie tej poslednej pandémie, kedy e, to bola katastrofa. Hej, čiže ak chceme takúto katastrofu zažívať, e, aj v budúcnosti, no tak teda odozdáme tie právomoci. Že my ani nevieme, že kto tam bude <laughs> tým generálnym rejiteľom. Hej, tak teraz tam je pán Tedros, ktorý je Ehm, tiež není lekár, ale je nejaký politik eh, z eh, Eti Etiópie. Hej? No tak akože je tam nejaký politik z Etiópie, ktorý je generálnym riaditeľom VAO. Tak keby to bol aspoň eh, nejaký napríklad predtým bola e, riaditeľkou VAO pani Chen, ktorá bola lekárka a bola dlhé roky E, riaditeľkou e, zdravotníckej, zdravotníckej starostlivosti v Hongkongu. A Hongkong pod jej vedením dosiahol excelentné výsledky zdravotnej starostlivosti. To znamená, ona potom z tej funkcie, že sa osvedčila akože niekde, že dosiahla proste, že mala najlepšiu zdravotnú starostlivosť v tom svojom Hongkongu na svete, tak e, sa dostala na funkciu e, riaditeľky ako svetového zdravotníctva. No ale pán Tedros, ktorý e, z nejakej Etiópie, kde tam robil nejaké politické funkcie, tak to ako, ako sa mohol? To je tak, ako pán, pán Šaško sa stal ministrom zdravotníctva a pritom je bankár. Hej, no tak nekompetentná osoba <laughs> hej, je menovaná do nejakej funkcie, lebo má nejaké vzťahy s majiteľmi VAO, a my máme teraz akože rešpektovať, že táto osoba bude riadiť verejné zdravotníctvo na svete. Hej, čiže je to e, nezmysel, je to všetko nezmysel, e, nemá to e, odbo odborné zdôvodnenie, prečo by to tak malo byť. Hej? No a tu by som chcel ale ešte povedať, že ďaká Bohu a ďakujem veľmi pekne tým právnikom, že takto pozastavili aj teda tomu, že, že sa našla tá dohoda v koalícii, že sa podarilo pozastaviť e, ten proces e, e, naše, našeho etablovania sa v, v tom novom VHO, dalo by sa tak povedať. Ale máme tu zasa reakciu akože medicínskych fakult a Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej lekárskej spoločnosti a vidíme, že tá reakčnosť, že tá že, tá, že, tá, že ten nedostatok toho, toho nejakého zdravého medicínskeho rozumu e, práve u tých e, ľudí, kde by sme očakávali, že, že budú tie vedomosti, že jednoducho si to budú vedieť namodelovať, budú si to vedieť predstaviť, čo to znamená, že k ním ako keby ani to nedorazilo, že vo VHO sú e, súkromní vlastníci. Hej, že to není tak, ako to bolo e, vlastne. Oni ako keby žili stále v tom, že VHO to je vlastne e, svetové zdravotnícke gremium, kde sa stretávajú predstaviteľa jednotlivých štátov. Hej. Oni ako keby ani nevedeli, že tam rozhodujú peniaze farmaceutických firiem a súkromných osob, ako je Bill Gates. Hej. Im nevadí, že, že povedzme generálny riaditeľ Tedros, že iba bol dákým politikom niekde v Afrike, v Etiópii a že nejakou záhadou sa stal generálnym riaditeľom eh, VHO. Hej, zasa nejakým lobbyingom, hej, lebo je tam tá korupcia, je tam lobbying všade v týchto, v týchto organizáciách. Hej, vidíme to v Európskej únii, tak to je tak prelobované a tam sa tak eh, rozkrádajú naše zdroje, ktoré tam odvádzame, že je to eh, proste naozaj e, akože ponižujúce pre e, prispievateľov, že my prispiejeme, aby sme e, proste podporili rozvoj e, e regiónov a aj európskych inštitúcií a peniaze sa zneužívajú, posielajú sa e, miesto toho, aby sa používali na rozvoj Slovenska alebo iných európskych krajín, <clears throat> tak sa posielajú na Ukrajinu, na vojnu, kde sú nakupované za tieto prostriedky aj zlaté záchody. Hej? Takže ehm, je to až usmevné, že koľko korupcie je v dnešnom svete týchto vrcholových inštitúcií. Ešte odcitujem e, z toho článku na denníku Pravda. Najprísnejšie sa na dokument pozerá právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Rozšírenie právomocí generálneho riaditeľa VHO, neurčitosť právnych pojmov, automatická záväznosť zmien bez ratifikácie parlamentom a potenciálne finančné záväzky bez súhlasu Národnej rady SR sú v rozpore so základnými princípmi slovenského ústavného poriadku, uvádza zasa sa v predložen predloženom materiáli. Hej, no, tu vidíme ale vlastne jednu vec, <clears throat> že títo právnici, oni poukazujú na to, že táto zmluva je nezákonná. Hej? Táto zmluva je nezákonná. No a teraz mi povedzte, kde sa môžu nájsť nejakí ľudia, či na Slovensku alebo kdekoľvek, ktorí chcú uzavrieť nezákonnú zmluvu. Hej, kebyže sme žili v demokratickom systéme, kde platí zákonnosť, tak e, aj keď uzavrieme nezákonnú zmluvu, tak, je ne, tak neplatí. <laughs> Hej? Musí byť vyvážená pre dve strany. Musí Nie, byť. že musí byť vyvážená, no ale táto zmluva má zabezpečovať e, zlepšenie verejného zdravia. E, a keď to nerobí, tak, e, tak je nezákonná. E, a nezákonná zmluva, žiadna nezákonná zmluva sa nemusí dodržiavať. Ano. Ale iba v systéme, kde platí zákon. Lebo v systéme, kde platí vydieranie a kadejaké e, proste korupčné praktiky, no tak tam e, ste donúcovaní k tomu, aby ste vás donútia prijať nejakú takúto nezákonnú zmluvu a potom vás ešte donútia ju aj plniť. Takže, e, takže tuto vidíme pre, presne ten problém, že táto zmluva je nezákonná Hej? No tak keď je nezákonná, tak ako ju môžeme prijať? Hej? Takže všetci tí oponenti aj z tej medicínskej oblasti, e, pani profesori a neviem, akademikov už nemáme, ale máme profesorov a máme e, ľudí, ktorí vedú lekárske fakulty a tak ďalej, sú v Slovenskej lekárskej komore, Slovenskej lekárskej spoločnosti. No tak ako oni môžu e, proste chcieť aby Slovenská republika sa podriadila nezákonnej zmluve. Hej? Takže, takže je to pre mňa e, také sklamanie, že jednoducho naozaj e, v tých, v tých e, špičkách, ktoré by na Slovensku medicíne mali e, nejakým spôsobom E, riadiť e, zdravotníctvo a udržiavať jeho vysokú, vysokú úroveň a to, že sa vieme kvalitne, dobre postarať o pacientov, tak majú takéto, takéto, takéto triviálne mezery, by som povedal, v tom rozmýšľaní. Takže mm, to je tak, viete, že kritizujem e, tých lekárov, kritizujem tých pánov profesorov, aj za COVID, lebo aj vtedy e, sa nezachovali e, v zmysle e, medicínskych poznatkov, evidence-based medicine, ale jednoducho sa správali v nesúlade s medicínskou vedou. A mm, jednoducho chýba im tá sebareflexia a to je naozaj na škodu. Je to veľká škoda, že E, to slovenské zdravotníctvo je teraz veľmi, veľmi e, dá sa povedať, nevýkonné, ťažko je skúšané. E, a to najmä z toho titulu, že napríklad v Bratislave nemáme poriadnu vysokú školu. A že, že štú, naši študenti odchádzajú preto študovať do zahraničia až 80% ich tam zostáva. To znamená, že nevracajú, naša mládež sa nevracia na Slovensko, v tej medicínskej oblasti teraz myslím, aj v iných oblastiach určite, ale tu je to priam e, ako proste veľmi vidieť tá, tá tá proste fakultná nemocnica s komplementom e, na úrovni súčasn súčasných, e, by som povedal, vzdelávacích možností v Európe, ktorá bola vybudovaná na rasochách a ktorá bola potom brutálnym spôsobom zbúraná, hoci bolo treba len e, ju otvoriť a spustiť e, vyučovanie v tejto fakultnej nemocnici a liečenie pacientov No oni tvrdia, že to už bolo v zlom stave, že to už nesplnilo oni nejaké tvrdia, ale kto zasa tvrdí? Nie no. tí odborníci, ktorí e, sú na, na, na stavby a na, na statiku, lebo tí preskúmali tú stavbu a oni naopak prezentovali, však boli k tomu tlačovky, prezentovali, že tá e, nemocnica je tesne pred dostávaním, má dobrú statiku a nestojí žiadne, žiadna prekážka v tom, aby bola dobudovaná. No a prečo to bolo dobre takto spraviť? Veď... No tak veď to je práve to, že prečo to bolo takto dobre spraviť? No lebo tu máme korupciu, lebo tu máme lobbying. Hej? Lebo niektoré, e, napríklad sa tam e, riešila nemocnica e, hneď vedla, na e, Boroch. No a viete si predstaviť, že by e, sa pred tým, ako sa otvorí nemocnica na Boroch, že by sa otvorila nemocnica na Rasochách. Viete si predstaviť, že kto by potom v tej nemocnici na Boroch pracoval? Hm. Hej, no tak všetci ľudia by sa zamestnali e, na rasochách. Hej, tak záleží, kde by lepšie zaplatili. Hej, asi. Nie, že by lepšie zaplatili, ale predsa len tí lekári majú v sebe ešte ten určite aj patriotizmus, alebo také, že chcú sa starať o ľudí. Veď tá nemocnica na Rasochách sa stavala 30 rokov, veď už všetci sa tam videli, všetci tam už škodili, mali tie oddelenia, to bolo na mieru robené e, pre tie jednotlivé e, proste e, oddelenia pre tie jednotlivé kliniky, pre tie jednotlivé fakulty. Študenti tam mali vlastne E, zázemie, mali tam internáty, hej, boli tam všetky veci sociálneho charakteru, e, proste všetko to, bolo, to bol jeden grandiózny projekt, hej, e, ktorý mal zabezpečiť vzdelávanie e, akože slovenského medicínskeho študentstva hej, na niekoľko desiatok rokov, však tá nemocnica E, čo máme teraz, akože sa nazýva fakulta, e, lekárska fakulta v Bratislave, tu máme od Márie Terezie. Takže to, tá vydržala niekoľko 100 rokov, no táto by zabezpečila na úrovni e, to vzdelávanie niekoľko desiatok rokov určite. Takže vlastne toto je obrovská bolačka slovenského zdravotníctva, ktorá, ktorá by sa tiež mala vyriešiť nejakým spôsobom. Teraz vidíme napríklad, že Eh, rasochy sa, eh, tam sa to zbúralo, hej, pozemky sa tam už nejakým spôsobom rozobrali. Treba povedať, že tie pozemky na rasochách majú najvyššiu bonitu. Je tam sucho predovšetkým, hej, je to oblasť, kde je sucho. No a teraz sa ide budovať nemocnica akože v, vo Vajnoroch, no a tam je to podmačané všetko. Hej, čiže otázka je, že či e, nemôžeme mať už konečne poriadnu nemocnicu, ktorá bude postavená na pozomku, kde je sucho a tak ako Ružinov na to trpí e, 10 ročia, že tam je to všetko zaplavované, tak teraz e, budujeme ďalšiu nemocnicu, ktorá je na E, pozemku vedľa Dunaja, kde to bude spodnou vodou zaplavované. Takže e, samozrejme, že asi to postavia na nejakých pilotoch, hej, však áno, technické možnosti na to sú, hej, ale e, aj tak e, je to proste taká otázka, že prečo sme opustili ten pozemok, e, ktorý a ešte už dobudovanú nemocnicu na Rasochách a budujeme nemocnicu tam, kde je, je veľký problém e, s, vôbec so spodnou vodou. Takže, takže mm, je to taká komplexná problematika, vidíme, mm, jak sa tie problémy prelínajú. Vidíme, že nemocnica na Rasochách, vtedy bol e, rozhodujúci činiteľ e, mm, predseda vlády Pelegrini, e, dneska je prezidentom, potom zasa E, začínal COVID, kedy zasa predseda vlády Pelegrini rozbiehal tu tie opatrenia, hoci neboli, e, neboli odborné, odborné e, dôvody tu vôbec niečo v tomto smere riešiť. Potom sa dostal k Guslovu Matovič, ktorý urobil zo Slovenska fašistický štát. Uh, a sekundoval e, Matovičovi e, generálny prokurátor, ktorého máme aj dneska, Žilinka, čiže keď by Žilinka robil si svoju robotu, tak to nemohol byť fašistický štát. Takže, takže takýmto spôsobom je to všetko poprepájané. No a e, apelujem teda na ľudí, musíte všetci ľudia, kto sa, e, nesmiete sa báť, musíte sa nejakým spôsobom e, postaviť vedľa Bombica, vedľa mňa, vedľa Fica, hoci to meno tak rezonuje, že ho nemáme radi, ale máme ho radi, lebo však iba vďaka nemu sa podarí odmietnúť, e, vlastne sa darí proste, vďaka jeho diplomácii sa darí nejakým spôsobom, že to Slovensko odmietne aj, aj tie, alebo pozdrží prijatie do, do, dovtedy, kým bude nejaká iná situácia a sa nám to podarí za 5 minút 12 vyriešiť prospekt Slovenska. Čiže nestávajme sa proti sebe, ale spájajme sa. Hej? To by som chcel povedať, lebo iba keď sa postavíme odvážne a budeme sa spájať, tak vtedy môžeme dosiahnuť pre náš štát, pre Slovensko, e, pre našich ľudí eh, jednoducho to, že budeme mať eh, lepšiu budúcnosť a bude sa nám tu lepšie žiť. Takže, takže všetkých pozdravujem. Tak to bola pekná rozlučková reč na záver e, relácie v prvej línie, prvej línii od e, doktora Petra Liptáka. Ešte zopakujme pre istotu na úplný záver, mm, kedy bude presne ten protest, ktorý ano. deň, na ktorom mieste. Takže e, protest, e, zamier, protest, zamier. Mhm. Hej, a, a to bude nie protest, ale to bude pochod. Hej, pochod, zamier e, bude 19. E, marca. marca, to bude štvrtok, zraz je o 17.00 pri soche Hviezdoslava na Hviezdoslavovom námestí, po ktorom budeme ako po takom e, takom proste priestore na pochodovanie, to bude náš priestor na pochodovanie, budeme tam pochodovať a budeme teda e, velebiť mier, aby teda sa podarilo, e, podarilo zvládnuť túto situáciu, ktorá nám hrozí, hrozí tretiou svetovou vojnou a ohrozuje aj Slovensko, aj slovenské deti. A preto príďte, vyzývam vás, príďte a